zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Azaroak behatzi, goizeko amaiketan programazio berriaren aurkezpena. Kaixo aran? Yeah. Iepa, gaur eh, aspaldiko partez, ba, Eh? Bai. <laughs> Eta, hoxe. Gogoa saioa ondo iteko. Hoi da, hoi da. Aste hartetan, zazpiter ditatik aurrera. Aspizu zinzuriteria. Zinzuriteria. Kaixo, boas a todos, eh? Kaixo, <laughs> kaixo. buenas tardes. Boa, boas tardes, eh? Boa, ba, boa beti bezala, ya... ni ya ezagutzen duzue eta entzuten duen irratia ezagutzen aguchando licor kafe eta betikoa. Entzun, eskoita, ...licor café... espacio ...proincontro... Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Cualquier música es posible años que suena esta sintonía, Pelu? Buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? Pues nada, aquí con la castaña en la mano. <laughs> ¡Ey, la ¡Rica castaña! Bueno. ¡Rica castaña! Bai, este egin el programa berria dugu orkesteko orain. Elkarrizketatxoa, tertuliatxoa egingo dugu, Música maite dugulako, eta playlist. Belarri bat ahoan. ¿Dónde está ubicado exactamente Pues no sé porque suelo ir de noche generalmente y <laughs> más bien sonámbulo y todavía estoy, es un mundo por descubrir. Pero vamos, creo que tiene playa chiringuito, no está mal. Barrio Tornasol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños. Mm, bien, bien que haya gente nueva en la Sintilic. Bienvenido, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, una voz nueva en la Sintilic. Astelenetik, ostiralera, erretegia. Zintzilik irratiko saio informatiboa. Beste komunikabidetan entzungo ez dituzun berriak. Kontrainformazioa. Agenda, elkarrizketak eta... Zuen udako atxenen aldia, ba, ja, irrikitan dago, ja, azteko. Zer, pues- ba, egun berria, leiotik begira. Kolaborazioak zintzilik irratian. Amabostero usted dut, bai, amabostero, eh, Pasan cosas, pues quitan árboles, ponen farolas, hay un accidente, vienen los zipas. si están eh, que usted eh, beti o eta gero informativo... Charletas, un espacio pues que recoge audios de cosas que se dicen por ahí. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa. Buenas, Arracha León. Muy buenas, Arracha León. ¿Cómo va? Arrasca León. Arrasca León, fuera llueve, pero aquí estamos, bien Estás a gustito. Bien, aquí. Joder, la familia bien. de la Sintilic, celebrando, vale, vale, vale. celebrando hasta... Apa, Kaixo. Kaixo, Kaixo. Eh, bueno, a mí en Gaudel, el poti Sintilic. Oh, da. Caña, en Bat bosten artean, emaizki guzu, iru zenbaki txapelduna. Lehenengo zenbakia da. Iru. Iru! Golkoa bete diru. Bueno, babak irratiaren irabazlea dela Marijo Mutua. Ostegunero. Zentzelik. Irratian. Matxura buruan. Daipili mundua. Ez. Ez esan beharra dokat nik txuleta ekarri duela, eh? Aurten bai, txuleta. Ja, atera parrilla. Aurten hemen gaudu bai. eta txuleta. Parri... Parrilla aterako dugu eta... Parrilla, ah, parrilla bero bero eta txuleta jarri barko da parrilla gainean. no? Uda, zea, bai. zea, gure programazioaren parrilla, ba, bai. ba, atera txuleta eta jarri parrillan. Lenik eta behin. Parrandilla, gero, eh? Erreriatik. Azaroak behatzi. Goizeko amaiketan programazio berriaren aurkezpena. Hau zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzunta gero, utzi jozu mesedez. Atentzu una bestia. Ah, oh, bestia gaur azaro abiatzi balima da, eta usintziri balima da, ez? Ba, programazioaren aurkezpena. denboraldi berria, 2000 mairu, 2000 amalau, zintzilik irratian. Hogeita behatzi garren denboraldia, bai, Erreiz esaten da, bai. baina ogeita urte, hemen ba, programazio berri bati hasiera ematen zintzilik irrati librean, horretako irrati librean. Bai, gertatzen dana da, oraingoan eh, gaur behintzat, eh, uin elektronikoen bitarte zentzunal izango dezutela, izan ere, eta zoritxarrez, ba, arazo teknikoak ditugu, berriz ere antena dala eta azdala, eta internet bitarte zentzunal izango dezute saio hau. Bai, badirudi, arazo guztiak itxaron izan dutela, demoraldia hasi arte, ez e, egon gara hemen hilabete pare base, badiru, oain azten gara, saio batzuk hasia dira, bai, zanbar dugu saio batzu ja, badela matzatela, babi, iru, lau azte batzuk ere baia entzuten, eta justo programazioa beti egiten dugu, bazaroaren lehenengo astean, lehenengo asteburuan, buruan, ia zuztut egin genula bigarren larun batean arratsaldean, orengoan goize, aldatu dugulako, arratsaldean gauza delako herrian, gero hitze du hoietaz eta justo aste honetan izan da zerbitzari esorratzea tximista batek edo trumoi batek edo matxura batek edo euskalo zerk baitare ba, gure antena puskatzea eta dena eta bueno, baino nalere hor daukagu ez, zintzirik.net hor dago gure web horrian entzuten ari zaretenak, hortikan entzuten ariko zarete, ala mugik horreti baita hor aplikazio desberdina badaude, uin bat adibidez gure web horrian dagoena horretatik entzun daiteke, baina beste batzuk ere badaude hortikan, ba, zentzilik eh, online entzuteko. Eta hori, bai, mhm. egingo duguna da gaurkoa grabatu, ondo, ondo, ondo grabatu, eta gure teknikoa konpontzen dutenean, ba, gure antenatxo hau, ba, orduan, ba, berriro ere FM e unean eman. Mai pena, ez? Ba, ezin izango dugula, ba, bueno, ba, gure irratiari, ba, ba, bueno, botoia, ez? Akatu eta, Eta entzun irrati bidez, internet bidez. Ba, gaina, oka, baina... bakizu, okerrenan egin amorratzen dira nabaz, bakizu zer den. Gaina, zintziri desagertzen denean hor FM unetik, bakizu zer entzuten den. Ez digo propaganda egingo, baina, mamaz. Ez duzu bai, bai, bai, bai, bai. bai. Irrati kutre, baina un kutre agorik ezin genuen aldamenean. Eki, bueno, bai, bado dugu, bai, indikane kutre Bueno, ez daki kutre baina un txarra direnak eta... Bueno, txiko dugu irrati hori pakean, ez delako gure gaia. Eta, bueno, ba gaurkoa, esaten ari ginena, ez? Jogeita biatzigarren urte muga, urte urrena, ja goita biatzigarren denbora eta egingo duguna da, asunto da parrilla orkestea. Gure bai. parrilla, mm. oraindik web horrian ez dara eustut ez dagoela berria jarria, aber gaurkoan... Ba, jartzeko aukera badaukagun baina ez dakit non daukagu, hemen daukagu, koloretan. Mm -hmm. Bai, oso poli, polita, polita, bai. Eta hortxe baditugu bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, sortzi, biatzi, amara, maika, amabi, amalau bat, zaio, propioa direna, zentzilik erratikoak egititugunak, horiek berdez ikusiko dituzu, eh, igotzen dugunean. Gero badaude bestu batzuk arroxas daudenak, direla pixka bat, arroza zareti jasotzen ditugunak, eta gero errepikapenak ere, bai. Guzti hori dena antolatzeko dago, programazioa aurki ikusiko duzue, bai, tabernetan eta herrian zehar eta baitare interneten eta orduan gaurko gaurko lana ba hori ba hori orkeste izango da ea zer dentzuna izango duzuen aurten denboraldi honetan zintzilik irratian horretako irrati librean bai zintzilik.neten bidez eta baitare FM eunaren bidez. Bai, eta horretarako, ba, bueno, saio bakoitzeko protagonistak izango ditugu gure artean, eta beraiek kontatuko digute, ba, zertaz di joan haien saioa, zer egiteko asmoa daukaten, eta, bueno, ba, gaur espero dugu irratia, ba, jendez beteta egotean. Hori mhm. gustatzen zego. Gure parrilla bete behar du, ez dakito baina azkeneko egiten zekarri duten, badakigu ja parrillan eh, gazta badaukagula, bizkotxo ere bai, mijo pastela, ez da? Mijo pastel ere bai, esatute, patata, kerriberako ardoa, pst, zerbait gehiago badaukagu, eh? A ber, azkenekoak iritsi berdintxua, berri horrepikatz. <laughs> Eh? A ber, a ber, ez dela entzuten. Bueno, badakizu, Zagar eh? herria, ah, zagar herriak ere bai. Badakizu, eh, onuntza etorri, eh, herriara, er, perrategira gertu, hemen gara, ba, saio egiten ordu batak bitarte dorla, baina gero guzti hori parrian biltzen dugun guzti hori jaten, ba, berandu arte eta eta agian musika pixka batekin, baia ja, emango diegu Bueno, agian gogoratzea, ez ez gure aberia guzti horiek aurten gainera, ez pixkat xoxa batzu bilduta genitun, Bai, baina non uste dela historia gaztatuko zizkigula. Bai. Beraz, ezazte libratuko ez gure rifetaz, ez gure zintzilagunetaz, ez gure diru eskaretaz aurten ez dara. Ja, osentimos, baina gaita behar ere eskean <laughs> ibiliko gara. Eizere txapa ematen. Bai. Txapa ibiliko gara. Eta gaur ere bai, eh? Ah, eta, bueno, eta baita ere gogoratu behar dugu gauza bat. E, saioan zer zozketa egingo dugula. dakizuenez ez urrengo larun batean, hogeita behar txigarren urte muga ospatzeko kontzertu erral... bueno, erraldo, ja. bai, bai, erraldo, ja. Ja. Antolatu dugu e, e, esen aretoan, eta, bueno, ba, sarrera batzu sosketatuko ditugu orduan, ba, ba adi egon. Ba, gero kontzeptuari buruz gehiago itzein dugu, baina ni lenguan txartela jartzen ari nintzela, gogatzen nintzen, ze kontzertua zentzeliken askotan antolatu ditugu, baina ez, nun, ez nuen gogoratzen nuizen azkenekoa horretan antolatu genuna, eta nik uste zela goita bosgarren urte mugan, baina hori baino lehen jungo bagina ere, bastak, ba, baten bat, oain dela ez dakizen bat urte ere bai, baino... Lobaton. Lobaton, ba, baino, bueno, lobato erdi leso, erdi horereta denez ere bai, baino, herrian, bertan, horeretan, horeretan, horeretan, ba, aspaldi, aspaldi, konzertu antolatu gabe, eta, bueno, postekoa da ere, ba, bengoz, ba, herrian bertan, konzertu bat antolatu alizatea, eta ber, urte askotarako den. Técnico. bai, venga, hombre, Hola. jende gehiago, jende gehiago dator. <laughs> Barcelona, eh, Musika edo kuña edo nahi duzuna, eta azten gara, aziko gara agian besti irratietako audioekin, ez da? Bai, venga. Chilao y Lung Aquí estamos, ahí un viernes más en el Intramundo. Ahí. Bien acompañados. 11 de la mañana, 11 y Empezamos un poquito junto al Cintri y a Nereum de UFM. ¿Qué has pensado esto? Pues sí, esto es Soda Bujauja. Licor Café, un espacio pro encuentro. Cintilic y Ratia. Los del vuelo, todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. En Cintilic y Ratia. Las tardes sobre comienza Warhouse. Las tardes sobre comienza Warhouse. Cintilic y Ratia. Cintilic y Ratia. Golly. tira jarraitzen dugu gure bueno, programazio aurkezpen saioarekin eta esan bezala ba, ba, jungo gera aurkezten ba, ze izango dugun parrilan E, dakizuenez, ba, gure e, saio propioetaz gain, ba, daude beste saio batzuk e, topatu al izango dituzuenak, eta horiek dira e, arrosa saretik e, e, lortzen ditugunak edo geisten ditugunak. E, e, arrosa Euskal Herriko irrati sarea, eta, eta bueno, ba, hoien artean e, e, ba, bueno, ba, topatu dezakegu adibidez, suelta la hoi, goia eta hori badakizu egoizetan e, entzuteko aukera daukazuela amarretatik ordu batetara e, albisten e, e, magazina da alabedi eta eguzki e, e, irratiak e, ba, bueno, burutzen dutena eta eta bueno pues ez dakit oraintze eh entzunal izango dugun satitxoren ba sultala hoiarena Ez, gero bai. jarriko ditugu agian zatitxo aterako den hortik gambete. Tekniko oso zerbilatzen ari zen, E... Bueno, haue dira, Rosa sarean saio pilo bat opatu ditzakegu, gertatzen dana da, batzuk justo, hartzen ditugula. Justo suelto laia ez da gorra agertzen, baize, arroza sarean justo agertzen direna euskerazkoa dira, eta gero aguarditan ere ematen dugu hori goizetan entzunari izango duzu amaretatik ordu bat, eta ja nik ustu eh, jarraitzailea direnak, ba, ederki ezagutzen dutela saio hori. Eta gero arratsaldean lautatik bai, bai, Bai, bai, hori da, zebra hori euskaraz, hori osorik euskaraz eta hau e, info Antxeta eta alabedi e, irratiek ekoizten dute beraien artean, iruren artean iten duten e, saioa da eta hori esan bezala gure e, irratian lautatik seitaren zuteko aukera daukagu Bai, eta horietaz aparte, ba, bueno, baditugu baita ere beste saio batzuk, oieka adibidez gure programazio ikusten duzuenen ikusiko duzu betetzen dutela astelenetik ostiralerako, ba, tarte hori, bai, amarretatik, e, eh, amaik ordu bat eta, ba, suelta la hoia, eta gero, lautatik zeita, ba, zebra bidea eta gero, programazioan goizean ja baitare dode beste saio batzuk laburragoak, baitare ba, entzuten direna ba, astrelenetik ostiralera, e, goizeko zazpitarritan aurten, iaz ustu sortzitan izaten zela, baina aurten programazioa pixka aldatu dugunez, ba, demokrazin hau entzuteko aukera izango duzu, hau izaten da estatu estatu batuetik egiten dute egiten duten informatibo bat ordula edorrela eta bueno, gaztelerako atala badu eta gaztelerako atal hori da entzuten dena hemen zintzilik irratian Gero ondoren sortzitatik sortzitarritara ba, txikientzako asia misa. Berez jaz dute, zuzenean egiten, e, saiorik, asamixakoak, ez daki baten bat egiten duten, tastaz irratian egiten zuten, tastaz irratia ba, irrati libre jarraitzen duzuen, no, ja aurtengo udan utzi dula emititzeari, hor badago Bilbon babeste irrati bat ateratzeko egitasmoa martxa, baina bueno, eta hor egiten zuten asamixakoek, Eta, bueno, hori bai daukagu, ez daki, arroza sarearen bitartez ditugu, ez daki zenbat, ez daki zenbat, eundaka saio gordeta. Orduan, ba, orduan, ba, oiek, ez, nola ez direna asko aldatzen, hau da, inauteritan, inauteritakoa eskoleko aurrekin, hau aurrekin egite dutenez, er, ba, beste batean, ba, ez dakiz egaiari buruz, negu hau edo gabona edo besterik gabe, ba, doze gaiari buruz, emigrazioa, tolako gaiari buruz hitz egite duten ez, jolasak, eta aurrentzako gauzak abestiak etorla, ba, bueno, hor badaukagunez, bai jarriko ditugu. Eta gero leku... Eh, ordu Ikusten da ondo ezagutzen dula programa. Hombre, eh? entzuten dugu goizetan, <laughs> edo zeko zen gehiago? ni, be, egia esan bai, eh, bai, bai. behar badet, ba, e, nik uste behin edo entzun duetela. Ordu horietan lotan gozea zeata, e, batzuk. <laughs> Eta gero, ba, aldaketa bat aur iastik edo azkenek urtetatiko nuntza izango da mas bozesena. Horain arte mas bozes, badakizue mas dela Madrileko Unión de Radios Comunitarias, ta libres, eta eh, bertako irrati komunitario eta librek egiten duten informatiboa, Eta hoxe, ba, bainate jartzen genuen gaueko biatzitar ditan, tarte horretan sortzitar ditan eh, bai egon izan du da, jarria. Mm-hmm. Azkeneko urtean, ba, arazo desente izaten genitun, ba, gehien ba, ba batzutan egun ordu horretarako zegolako indikan kargatuta, aurreko guneko entzuten entzun behar izaten genuen. Eta orduan erabaki dugu, ba, ba, goizetan jartzea. Goizeko, goizeko sortzitar ditan, egunero, egunero, ba, maz bozes entzun izango duzu baitare, ba, Bastelenetik ostiralera. Izango da, aurreko guneko izango da, baina, bueno, normalean, informativo egunero egunero egiten a informatiboa, ordu erdikoa, ba, oso aktualitatea handikoa. Eta, bueno, es aquí. no sé si tienes alguno preparado por ahí, técnico, alguno de estos. Vamos a intentar hacer un, un a ver qué sale. aparte de que llevamos ya un descansito sin tocar los aparatos, pues esto <laughs> es un verdadero caos en que no va la técnica, se atascan las cosas no encontramos las cuñas y, el, programa de presentación es como los <laughs> equipos de fútbol es lo que hacen la preparación de cómo se llama la, pretemporada ¿eh? Ah, vamos a todo a punto ¿eh? desde mañana va a estar todo que te pasa vas a ver ahí está a ver pues ese eh, una cuña eh, de hace unos años comentando un poco los programas que habéis comentado que se ponen de arroz y demás y pondremos un cachito de lo que encontramos aquí venga muy bien. Celosamente. Hace ya mucho tiempo que ese grupo de gentes que se denominan Estado, ha dejado de estar al servicio del ciudadano, para preocuparse exclusivamente por sus intereses privados, Esta pandilla de roñosos que paralizan un medio de difusión tan poderoso como la radio. radio. Tal vez nos ahorran la proclamación sobre las ondas, ondas, ondas. Durante el día entero. De las ventajas de escuchar la voz del amo. Pero nos ocultan. Cuidadosamente. El hecho de que en el momento actual de la técnica. Podrían subsistir infinidad de emisoras libres. Al menos en FM. Sin excesivos costes. Y sin publicidad. Dejando a cada uno la facultad de expresarse, expresarse, expresarse. ¡Sin taco y rati librea. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Egunón. Egunón. Egunón. jarraitzen dugu zintzilik.neten bitartez, zure ikuen zarraro, zea egiten da. Esan behar dugu, eh? teknikoak aurrera txaldean pasatzeko adirela, eta ematen diguten berri, bai, bai. berri posgarriak, eh? Bai. Ba, hoxe jarraitzen dugula, arroxatik geisten eh, jeisten ditugun eh, saioak komentatzen, eta eta goizeko, goizekoekin jarraitzen dugu. E, daukagu zelosamente gordea, astelenetan, goizeko bederatzitan, eta alabediko saio bada, eta literaturaren inguruko saioa da. E, berbenir e, asteartetan, goizeko behatzitan, e, bergarako txapa irratitik, eta saio hau musikaren ingurukoa da, ba, rokabilia, jasa eta country eta bueno, e, musika, bueno, mota horretako musika, musikaren inguruko programa. E, ostegunetan, ostegunetan goitzeko behatzitan ere bai, e, kolax, entzuteko aukera daukagu, baita ere bergarako e, txapa irratiak e, egiten duna, eta, eta hemen hau berdinen osatutako kolaxa da, Eta bueno, hau azki xara, ez dakit ezagutzen duzun zun gehiago, zer dira eh, berriak edo magazin bat izaten da, bai, bai, magazin antzeko bat izaten da, bai, elkarrizketekin, eta normalean basteko gaien bat, edo lako zerbait egoten dena, bai. Mhm. bai, bai, Eta ostiraletan berriz goizeko behatzetan ere bai, ba Xorroxin Elizondo Nafarroako irratitik, ba e, argizirin aitaldia da, bueno, baztango eta Nafarroako berria jorratzen ditu mhm. saionek. Dena, de, haue denak, Bo, gehien bat, hau, azkeneko, hau baita ere, irratikoa, badena, akoso klasikoa nik uste, dara matzatela urte, mhm. urte mordoska, ba, ba, rosa martxan jarri zenetik, nik uste nuke azkeneko, hau, zintzilik irratian entzuten dela baita ere. Ta, bueno, gero, gero astean zehar, ez hola, gero, a, pasako gera bere alaia arratsaldekoa komentatzen, ma, ba, arratxaldean ja gure saio propioak izaten dira, eta rosako beste hainbat audio entzunal izango dira baita ere, ba, azte, azte buruan, eta batzuk ere, ba, beste klasiko bat, e, larun batetan, justo ba, urrengo larun batetik aurrera gaurrez, bai urrengo larun batetik aurrera ordubiak aldera dentzuten dena, desalambrar da, baita ere, basaio internazionalista labedikoek egite dutena, larun bat arratsadean ere bai, arratsaldeko zazpiak inguruan irukortzea, labedikoa baita ere, ba, gazteizetik, ba, musika inguruan, musika atualitate inguruan, E, larun batean jarraitzen dugu biatzetan kaleko mobida baitare ere, hau infosazpin egite dutela ba, musika, musika, oi eta bai, saio, saio potente laro gitamar segundu, ba, gaueko amaiketan jarri duguna urten, txape irratikoa, eta da, hau kuriosoa da, izaten dira laro segundutako abestiak. Kantak. Kantak, mm. batzutan kaina-kaina, jarkore atope, eta beste batzutan, ba, bueno, beste... Ba, en laro gita marzen, mm. Ba, amarretan, eh, xora? Amaiketan uste? Ez, amaiketan, amaiketan, ah, edo eh, erun batean. Ah, bueno, bai, hor badago la enredadera, bai. baina hori ez da rosako, hori, gero komentatuko dugu. Eta rosakoekin bukatzeko... Eh e, igandetan baita ere izango dugu adi, gaueko irule girratikoa, eh? Be, benafarroko irratikoa, eta zarata taraz, baita ere, gaueko amaiketan, bai, ja, igandea, ja, kainarekin bukatzuko. Ta osa ere, ai, barkatu, igande goizean baita ere, mm. ta osa, e, goizeko biatzitan, ba, jantzakun irratian egiten dutena, hemen, batzu, irratiko bueno, eta horretako lagun batzuk eta beste lagun batzuk egitutena. Bertxoko ere bai, larun batean, hori beste klasiko bat, ba, goizeko bai. biatzitan, inguruan mm. alabedi erratikoa. eta ipatzen zenuna, bai hori dago, bado de birratxa birra gehiago, ba, estatuko irratietatik hartze dituguna bat adala enredadera, dela radiotopo, ba, zaragozako radiotopok egiten dutena, igandetan egiten dute magazin bat biordutakoa, eta guk asmoa aurten bastelen ba, gauean entzutearena da, Eta gero badago beste bat orain dika martxan jarri ez dena Radio Ela, es? Madrideko Radio Ela arena dela la casa incendiada Orain dika nes dutena martxan jarri Baina, bueno, martxan jartzen duten momentuan ba, Baitare ba igande, igandean ordubia kaldera entzuna izango dena Bueno, eta programa zik gustan duzuenean gero gure web horrian edo kalean Bueno, kalean, eze, eh, kalera ez dugu koloretan ateako Ez, fotokopiak ez koloretan jungo, gure economía la argia, Ola, eh, da hori da, beste, beste irratietakoa. Eta hori bai, web horrian agertzen dena arroxa, hori da, bueno, arroxa da, ez, ni daltoniko naiz, eh? arroxa, arroxa da, bai, arroxa, da. Bien, bien, arroxa laranja, eh, arroxa, laranja, dugu. Bueno, gero bueno, beste kuña bat, eta ja hasiko gera gure, es. bukatu dugu beste irratetat ze jartzen dugun, eta poliki poliki jakondatik bat, bi, iru, lau, bose ze, jendea parrilla bere saioaren parrillarako zerbait zerbait dugu edo Chorizo batzuk. ere badaukagu, a zerbait ekarri dugu parriarako edo Batzu batzuk dute horrela den. batzuk ez dira enteratu igual, ez? <laughs> bueno, gogorat... Bueno, denontzako hori, Gogoratu zentzelik erratian gaudela, jogita garren eh, denboraldia orkesten, internet bidez orain honetan, baina, bueno, errepikapena entzuten ari belmazarete, edo, osea, FM unean gaudela berriro esan nahiko du. Eta, bueno, zerbait gehiago jarri eta gero jazten gara hemengo, hemengo elkarrizketekin, gure saiokoekin. Gracias. Jauna eta gitorri gara utamar segundura Jose Luis Otamendi Azpeitiarrak eman Gustavo Pereira poetaren berri. Venezuela. seian, horeretako aretoan, gaueko amart erditatik, aurrera! Koroletako mundua! mundua! Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaztaldeak, taula gainean ikusteko aukera galanta! Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niezen aretora, zintzilik irratiaren ogeita bederatzi garren urte muga ospatzera! zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin bat duzu, entzunta entzuntagero, utzi jozu mesedez. Zintzilek, Zintzilek, Bosbi, Zazpilau, Marta. Vale. Jarraitzen duzu eh, gure hogeita behatzigarren demoraldiaren saio berezi hau entzuten, gogoratu daukagu orain ez, orain telefonoaren bestaldean kolaboratzaile bat daukagu, orain txemerarekin egon gogora, gogoratu gero ja telefonoa martxan egon dela, biatzi lau iru, bos, bi, saspi, lau, zero, saspi dela gure telefonoa, eta urrengo larun bateko kontzerturako, baiz da, kizan basarrera, sosketatuko gaitu guzema ziren, lau, lau, bos, lau, lau, lau, bai. lau, lau, lau, Bai, hori geroago gogoratuko dugu eta denon artean zozketa polit bat egingo dugu, baino telefonoaren bestaldean esan bezala daukagu Marta, bera izango da aurten e, denboraldi honetan gure kolaboraiatzaietako bat, e, postekoa da izan ere batzutan, ba, bueno, guk deiak eta deiak egiten ditugu, ba, ba jendeak irratian parte hartzeko eta askotan, <laughs> ba, bueno, ez dugu e, erantzunik e, jasotzen, baino, baino, bueno, beste batzutan, ba, ba bai, eta jende animatzen da, eta, eta gure gana dator, ba, ba gogoarekin, ba gauzak egiteko, e, eta e, hori da, e, Marta, Marta da horietako bat, bai daukagu telefonaren bestaldean, e, Marta egunon? Bueno, como decía, pues que es, nos alegramos, ¿no? Que a, veces hacemos llamamientos para que la gente se anime a participar en la radio y, bueno, mm, suele ser eh, bastante habitual el silencio, pero otras veces eh, pues nos llevamos grandes sorpresas y sí que hay gente que se anima y que, que, que bueno, que mm, de alguna manera pues le ha llegado, eh, bueno, conoce Sinchiliquirratía eh, y y, bueno, pues viene, se anima a, estar entre nosotras. Eh, tú serás una de nuestras colaboradoras este año y te queríamos preguntar, pues bueno, eh, ¿por qué te animaste y qué es lo que quieres hacer? Eh, bueno, pues <laughs> pues porque bueno conocí la radio a través de un colega bueno un compañero de trabajo que me explicó un poco vuestro proyecto y me pareció interesante y aparte el, el, medio de la, de la, radio, ¿no? Siempre me ha parecido, no sé, muy, atractivo, muy, muy interesante también. Y, bueno, y un poco lo que, pues un poco la, la idea o la, <laughs> la pretensión que, que, tengo que me gustaría hacer es, em, bueno, hacer una colaboración pequeñita y, y la idea sería, pues, eh, tratar eh, distintos temas que, que, bueno, que a mí me parecen interesantes la radio pues también le han, parecido interesantes, ¿no? Entonces, bueno, los temas van a ser bastante, el abanico es así como bastante amplio, pues bueno, la idea es hablar desde diversidad cultural, temas eh, relacionados con culturas minorizadas, con pueblo gitano, eh, con migraciones, con racismo, antirracismo, feminismos, eh, incluso sexualidad, bueno, eh, un poco intentando siempre em, visibilizar especialmente pues las diferentes situaciones que, que bueno que vivimos las, las mujeres intentando también contar sobre todo con personas entrevistadas para que puedan hablar un poco en, primera persona. Bueno, esto supongo que no siempre será posible porque, bueno, el mundo andamos muy, muy pilladas y muy pillados. Y, bueno, y entonces pues era un poco abordar estos, estos temas, como digo, si puede ser contando con gente que lo pueda explicar mejor que yo, pues mucho mejor, y si no, pues seré yo la que dé un poco, <laughs> un poco la chapa o la que cuente algo. Y, bueno, y un poco igual también, pues lo más importante, pues es eso, ¿no? Pues un poco más la perspectiva, ¿no? Igual no tanto los temas, sino también un poco que sean abordados desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva distinta a la que igual habitualmente estamos acostumbradas a, a, ver en otros medios de comunicación. Eh, pues muy bien, Marta, eso, eso nos gusta en la radio, esa perspectiva crítica. Intentamos siempre en todos los programas que, que, esto sea así. Y bueno, ¿esta colaboración será más o menos cada cuánto tiempo? Pues un poco la, la idea es que sea en principio una colaboración quincenal. Bueno, yo creo que ya pues, nos puedes anunciar algo de la primera colaboración, ¿no? De con quién va a ser o a quién le vas a entrevistar. Sí, pues bueno, la primera colaboración está ahí ya en marcha, entonces, em, bueno, vamos a hablar de un documental, de un documental que se ha estrenado hace poquito y que se va a presentar el viernes día 15, el viernes que viene en, San Telmo. Este documental eh, se titula Memoria Gitana y Gitoro y Mena y bueno, trata un poco de, la época de la guerra civil y dictadura franquista en Euskal Herria, eh, en concreto de, eh, de, ese tiempo, digamos, de ese, ese momento histórico vivido desde los ojos de las, de las personas gitanas de, aquí de Euskal Herria y específicamente sobre todo de, Guipúzcoa. Entonces, para hablar de este, de este material, de este docu, vamos a tener la suerte de contar con con una de las personas que, que estado ahí coordinando este trabajo, que es Rafael Jiménez. Él eh, forma parte de la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa y va a ser, pues bueno, un poco eso, la, la persona que nos explique en qué consiste este, este trabajo, un poco los objetivos que, han tenido al, realizarlo y, y, bueno, pues nos contará todo esto y más en primera, en primera mano. Pues muy bien, Marta. Eh, muchísimas gracias. Eh, no sé si querías añadir algo más. Pues <laughs> no, en principio creo que... <laughs> Sí, no, yo <laughs> creo que está muy bien. Además, no nos propones esa ventana al exterior con muchos temas variados eh, y como tú dices, pues desde una perspectiva crítica y bueno, pues los esperaremos con muchísimas ganas. Es que ricasco, Marta. Pues es que ricasco, Suey. Venga, ¿dónde están? Venga, agur. Agur. Bueno, tau da, ba, Marta, bai, eukiko dugun kolaboratzaileetako bat, horretaz aparte, ba, Marta aparte, ba, bueno, e, aurtengo nola bait kolaboratzaileak egoten dira erretegian, aurten geiz erretegia deituko dena, gaueko e, arratsaldeko sortetatik egingo da, eta bertan, ba, gure albiste propio eta zaparte, ba, kolaboratzaileak ere nola ez, ba, bere leku eukiko dute. Eta hori izango ditugu, ba, batzuk, e, horre hongo da Xabi, Xabi Blaba pixka bat kronika soziala egiten herrikoa, e, gongo da baitare, ba, isa. bueno, Isa, Isa mm-hmm. Alemaniatik, nola ez, ez du gaztuko, e, gorantziak entzuten ari horri, horre bai entzuten dula beti internet bidez, bai, orduan, ba, horre, kasuna baituko desberintasuna, Imano Imanol ere bai orgoierri aldean ibiliko da eta literatur txokarekin etorriko zaigu, aurten ere bai. Eta beste batzu ditu urtikan saltxan baitare, abe, bai asko batzuk ere pelukaz, eta beste batzuk bilizienak lidere bai, ez, dute animalista taldeko lidere bai horreukiko dugula, eta bueno, beste batzuk hortikan ditugu, eta bueno, hau poliki-poliki batzuk astero, beste batzuk amabostero, ba, jungo dira, jungo dira gertzen ere, bai. E, eta, bueno, geiz buruz hitz egiteko beren esango zen, onorio gurekin eukitze hemen, Baina, herriko plazan daukagu, daukizuen bezala suminduen astea bukatzear dago gaur bertan, antxe dago, orduan esan diogu amabitardiak aldea dituko dugula, eta ez dakigu berarekin hitz egingo dugun erretegiari buruz, oi, edo, edo, edo suminduaren asteari buruz, ala beste koloratzaile batekin pasako gaituen, keparekin, zeustut, ari zitzaio lan, e, eh, elkarrezketa emarroia zatzen ba, kepari, orduan, ba, bueno, amabitardia gulo horretan, ba, herriko alamedarekin baita konezio egingo dugu, zuzenekoa, eta horrela kontatuko digute pixka bertan zer dagoen ala ere beti gure parrila zutan egonda, ez? Baina orain gehiago, ez? Mm. Hau zer da erretegia, edo ze, ze nundikan atera da izena? Honori hori galdetu beharko zenio, ke? Ah, bale, hori kostatu nuni, ba, ez, zurea Ez, ez, da, kostatu zitean ulertzea gainera geiz hori nik geiz irakurtzen ulako, eta orduan esaten nuze, de montrez, izena. Gauza da, lehen zuz, eh, azkeneko denboraldian, oain dela bi urte arte zuzenean egiten genitu, bueno, zuzenekoak eta grabatutakoak egiten genitu, ez? Tartekatuta, azken azkeneko urtean ba, taldea desente murriztu da. Oso bi hiru lagun ibili gara horri aurrera ateratzen. Eta orduan ba urtengoa mm, naiz eta kolaborazioak eta elkarrizketak eta informazio guzti hori atera, baina gehiena grabatuta jungo da. Eta orduan ba bueno, ba pizka ba, ba nola ez den zuzeneko gauza bat izango, Naiz eta igual kanbotik ez den gehiagena baituko, baina orduan ba izenan ere aldaketatxo bat egita proposatuzun ba, nire mhm. kideak eta geiz hori da, geizer, ez? Geizer, hori, nire eh, kontatu Bueno, <laughs> eh, aziko gera saioekin, elkarrizketekin, eta saio bakoitzen orkespenarekin, eta gogoratu baitare ere, ba, gure sosketa hor dagoela, beraz, bihatzi lau iru, bos, bi, zazpi, lau, zero, dakik funtzionatuko dun honek, ze normalean FM unen bidez entzuten denean, balen gurtan dituzun jendea, baina horten internet bidez denez, bues, auskalo, iaz dituzuten ekea internet daukaten, edo entzuteko itura, baina, bueno, hortxe da dago. E, ez dakit nondik gana ziko garen, beraz, venga, musika pixka bat, eta antolatzen dugu, hemen jabaitu gulain bat zailo prest, ja. Txintzeli Irratia Atsi lau irun. Bosbi. Zazpi lau. Zero zazpi. Erretegia Egunero Sortzi terdietan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza Zintzirik Punto Net FM Eus, Eus. domingos a sete e media da tarde ven a tomar un licor café a Chinchili Ratia. Licor con negro café, que me tumbas, que me matas. Licor do negro café, faz mandar as catro patas. Poesía, música, tertulias e contrainformación galega para galegos, galegas, vascos e vascas. Sintonízanos na FMC en Duarso Aldea ou en sindominio.net barra sin chili. Licor Café, un espacio pro encontro. Sin chili y ratia. Veña un licor café para brindar No de aquí o no miño de aquí Eta entzun duzuen bezala kuñan, ba, ziko gara urtengo saioak orkesten, eta aurrenekoa likor kafe, klasiko bat, ere bai, ez da? Eh? Ja, urte, zemat urte, Pablo? Pues, eh, agia esan galdu de, galdu de kontua, imagina, saspi urte botatzen, saspi sortzi. Saspi sortzi bai, urte. Bai, bi mila eta bostean, edo lako bat hasi ginen. Aha. Ja, sortzi... Eus, saspigarren saio, bueno, porque nola egonda etentxo bat. Aha, bai, garai batean egiten zenuten zuek alemanira juntzineten, eta xoan bai. egoten zen hemen, bai. ta zuek alemanitik eskaibidez, eta orten uste dut, ta... bueno, esan behar dugu behar dut berezitasun bat, bai, bai saioak, bai, eh? justo galdu dugu, bueno, galdu ez, eta berriz berreskuratu dugu beste kide bat, hau da, e, Xan Jun Barzan Galizira handago eta bueno, hemen bidaltzen diogu ba, gurtxo bat, bueno, eskominak, musu pare bat, eta... Hau pasoan! Apai. Ah, <laughs> Bera, internet bidez entuten ari denez, eta, bueno, esan behar dugu, ja ipatu dugu pare bat aldizera, baina, bueno, programa galegos dela, bueno, galegos bai. euskeraz, baina gehien bat galegos izaten dela, ezta? Gehien bat galegos, bai, bai, bai. Bueno, beti bezala jarraituko dugu linea horretan, eta hoi da e, hango albisteak edo hemengo galiziekin zer ikusirik da dituztenak, pues emango dugu eta noski bai ez, ba galiziko musika. Uhum. Aurten kide berri badaukazu, eh? Orkestu nebazu galego bueno, segin, eh? Bion artean, kide, eh? Kide berria ez da, zati duela irurte gurekin egonda hemen programa, baina galizira voltatu zen, eta aurten, pues, voltatu da Euskal Herriera, eta, bueno, justo bat junda eta beste bat dator Baina hoy ez du sana ixanekin, pues eh xan jarraituko dugu programa egiten, baina pues eskiperin bidez eta bere aportazioa egingo du ere, pues bai el bidez edo bueno, hola que ikusiko dugu. Aurkeztu ke berria. Bai. Bueno, aquí tenemos a niña, eh, sí. a voz maravillosa que enamoró a medio trincherpe, pues... Bueno. <laughs> pues sí, aquí otra vez, eh, con ganas de recuperar o programa. Sí. Xa teño síndrome de abstinencia de licor café de tantos anos <laughs> bueno, de licor café ou de programa pues. de programa licor café <laughs> Ajá, aí para de trincherpe, eh? me imagino que el magosto estará ya vai, a caer, vai. no? Bai, urrengo, bueno, aprobetxatuko dugu, zatik urrengo azte buruan izango da, eh, bet, bueno, fronto, trintxerpeko frontoia magostua. eta hoi da, bueno, gaztaini eta hola eta karneo kaldeiro aragi egozia izango dugu gaite iruak, eta hola gainetik eh? Gero izalditxo bat izango da ostiralean, ama bostean, eta larun batan hau irua mm, izango dugu ja, laugarren, ez? edo bosgarren ja urtea egiten dana billardak billardako leiak eta ba, ia Herria Galiza kontra ia San Juanek erahesun ez? bai bai mm. San Juan, San Juanek ah, es que son la leche desde en más ni su maquilla bat <laughs> agian ha anuncia tu programa es que eh, día eta segunetan egongo izango hemen es Pois, eh, os domingo, non? Si, sí, os de sempre. Igandean... Eh... galego, se sabe. Bueno, os queda galego, non é un besela, vai? Vai. Eh, os domingos, a sete e como viña sendo, de 7.30 e a 9 será licor café. Un espacio por encontro. Sí. o, <laughs> oh, sondo, a mi esquer, eta xuque zerbait de San Mardoso, txikia ekin etorri dira. San Mardoso zerbait, es, o... Oh... de berriak. Aquí de berriak. Café. San, Café. Ah, o, oh, sondo. venga, va, mi esker, venga. Venga. oraingoan nire txanda, neri Imanol aurkeztea tokatzen zait, berria irratian, ongi etorri Imanol. Kaixo. <laughs> bueno, ba, e, azaldu pixka bat, bueno, ze, ze saio egingo dezute? E, bai, bueno, e, guk ez dugu ingo, berez e, aikako ikasle ingo dute, eh? e, saioa pixka didaktikoa izango litzateke, baina baita ere entretenigarria, ez? bueno, nahi dugu pixka entretenigarria igarria izatea eta ikasleek egitea. Mhm. Hori da pixka Beraiek, hemen daukagu, ai, ez dakit. Bai, bueno, mobila hemen badakizue, bazarat ateratzen dula. Bai, izen burua, Imanol. Manol? Ah, bai, itza airean. Itza airean. Bai, bai. beraiek bai. aukeratu dute, bueno, pixka mm, izen batzukola, ez dakit, eh, proposatu ziren, eta hori, aukeratu genuen azkenian, da, bueno, itzairean, bai. Mhm. Beraien ikasketa prozesuan lagungarria izango den saio bat beraz? Bai, beraien ikas, eh, bueno, ikasketa prozesuan bai, eta gero uste dugu ere edonorentzako ere lagungarri lagungarritzen daitekela, ze beti ikasten ditugu gauza berriak, eta Orduan edonorentzako egia esan. Mhm. Mm. Orduan ikaslek beraiek eh, egingo dute, eta dana beraiek egingo dute. Bai, Bai, bai, beraien lana izango da. Mhm. Mhm. Beraz, zu hor egongo zara atzean, edo beste irakasle batzuk egongo bai, zarete hor atzean, bai. pixka bat hori horretan laguntzen, Oida. baino mhm. lana beraiena izango da. Bai, bai, bai. Eta gainera, bueno, hasi gara pixka grabatzen eta hola, eta oso gustora hartu dute. Bai, oso, ah, oso gustora hartu dute, eta... E, eta inkluso ba, etxerako lana bezala hartu dute eta hola, eta bai, motibatuak. Asmoa zein da, irratia, irratira etortzea eta bertan grabatzea, edo beraie grabatuko dute eh, bai. E, aekan? Bai, aekan bertan grabatuko dute, eta gero hemen, bueno, jarriko genuke ja emaitza edo. Bai. bueno, ekarriko dituzuen noiz zait bisitan, ez, eh, irratira? Bai, noski, noski. <laughs> Bai, bai, Zenbagarren mailako ikasleak dira? Maia eh, maila guztietakoak. Mm. Orduan, bueno, ba, egun batzutan edo tartekatuko dugu edola baina egun batzutan ba pizka gauza oinarrizkoagoak ikusiko ditugu, beste egun batean igual edo tartekatu hoiek ere, edukiak tartekatu, hori bueno, mhm. jungo ikusten. Mhm. Oso ondo, mm -hmm. e, eguna? Ez dakigu... Ah, bai, bai. E, astelenetan e, gaueko behatzitan. Hoxe, mm. astelenetan mm. gaueko behatzitan, eta ama bostero izango da. Ama bostero, azkenean bai eh, bai, bai. era batian bai. pentsatzen genuen astero egitea, baina azkenean, bueno, Vamos Bueno, eta seguro oso txukun egingo dezutela, oso txukun bai. egingo dutela zuen bai, ikasleek, fin-fin, uh -huh. ibiliko diala eta eta bueno ba e, ba aekari ere bai ba, ba, bueno gure zorionak eta eskerra ba bueno mm. irratiarekin ere bueno. gogoratzearren eta bueno ikustearren ere bai ba tresna bat dezala ez ba zuen bai. ikaslentzako mm tresna oso polita mhm. ikusten genuen hemen eta bueno eskerrik asko zuei ere eskaintzagatik eta Hmm. Oixe. Hmm. Oso, no, ba, ba gu irriketan gaude, eh? entzuteko saio hori, egia esan, ba, beharrezkoa da, eta, eta, eta bueno, horrela e, entzulek ere bai ba, Euskaraz ezakitenak beste modu batean ikasteko aukera izango dute. Hmm. Gogoratzen dugu, ba, bueno, inazito, ba, orain hilabete gutxi juntzitzaigu, baina, bueno, berarekin e, ere hmm. egiten zan e, e, programa bat Euskararen inguruan, Euskararekin bueltaka, hmm. Eh, bueno, berarekin hori jun zan, mm. baina bueno, berriz ere beste modu batean, ba, bueno, Euskararen inguruan beste eh, saio badaukagu eta hori postekoa da. Mhm, bai. <laughs> <laughs> bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi dezu, Imanol? Ez. Ez. <laughs> Momentu zorrela utziko dugu bai. zaia izaten da, ez? Igual mikroaren aurrean, ez? Lehenengo bai, momentuan. Bai, pixkate impresionatzen du, bai. <laughs> Impresionatzen du, bueno, pero lasai, egia ba, bueno, gaur internetez ez dakit igual, hor begiratu ezak eguzten, ba, jende dauen entzuten, irratia internet bidez, baina, baina, bueno, lasai, mm. familiartean gaude. Hoi oh, <laughs> bai. da. Ba, Euskerrik asko. Venga, zuei. irratia, oneretako irrati librea. Katibua nork libratuko, neize zuloan daudenek ikusiko zure garrasiak adituko, katibuek zaituzte libratuko, denakala inorez dena ala ez errez bakarka ezin da fusilak alakateak dena kala inorez dena ala ez errez Azkatasuna maite dugulako ¡Hey! ¡Eh! ¡Gara! ¡Gasto! Todos al punto suelo o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Eh, eh, sobre este asunto, eh, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas no, ah, pues, hipotecas? Apa. Apa, Gabón, Bueno, Gabón no, Egunon, Egunon, Egunon, Egunon, Pelú. Eh, ¿Has pasado por abajo? ¿Hay algo en la parrilla o la peña no ha traído nada? Hay algunas cositas y dos tortillitas de patatas ahí encargadas ya. Vamos tenemos que acabar a toda hostia, ¿no? Si no son ¿Has castañas? No, castañas no. lo siento. Había, yo creo que para el conjuro este que tenemos aquí, para hacer uno ahí, para que se nos vaya la mala racha de la última semana, ¿no? Había que hacer una mezcla de vino con castañas, no sé qué me dijeron. Ya haremos. Yo os, traigo el otro día las castañas, para el vino lo traéis vosotros. Nos, faltan los, eh, ingredientes importantes, que es el licor, café y las castañas. Autoproducción. Pero pues las castañas están en camino. Vale, bien. Eh, Pelu, ¿no? Desfase lunar. ¿Qué temporada ya? Bueno, pues no, no, recuerdo, 16 o 17 o... Ah, es programa más veterano de la Sintilic, ¿no? En este momento. Sí, de los que quedan ahora sí. Sí, sí. Habría que ir a las viejas programaciones, ¿no? Allí para encontrar cuáles eran. Y bueno, no sé, un poquito los martes, ¿no? Sigue los la martes, misma sí, la misma, el mismo formato del programa y este año pues he eh, entrado en contacto con la red de semillas libres que están en Chile y aquí en Galicia ya tengo contactado también a otra persona para acercar un poquito más el problema que hay ahora con las semillas manipuladas y todo esto, ¿no? Y nada, este, esta primera temporada pues voy a dedicar a sacar toda la información que me han mandado bastante información sobre este tema y disiparse de lo que va a tratar. Aparte, pues me imagino que habrá como todos los años poesía, ¿no? Pues sí, eh, desmascararemos, desenmascaremos, desenmascararemos, perdón. <laughs> como no, como siempre, a todos los, mandatarios y a todos los mentirosos que tenemos dominando el, cotarro este de esta gran sociedad. Y eso, como siempre, pues intentaré sacar algunas, algunas declaraciones de, de los políticos y toda esta peña y, y utilizarlas para, para reírnos, aunque, aunque las cosas tal y como están es más para mosquearse y dar una patada más de uno. La música también suele ser elegida, ¿no? No se pone cualquier música. No, la música, pues como siempre, música del mundo, de todos los lados del mundo, de distintos estilos, o sea, no hay, no hay un estilo marcado, puede entrar cualquier tipo de música, eh, lo que menos entra es igual un poco música electrónica, ¿no? Pero de todos los demás palos los tocamos. Pues muy bien, pues todos los, ¿no? Todos los martes. Todos los martes a partir de las 11 de la noche, a partir, porque no somos muy puntuales, pero una hora, hora y media de información que, como siempre, está abierta a todo el que quiera participar. Como no hay nadie por detrás, ¿no? A esas horas ya, pues a veces... Por eso elegí esa hora. a veces acaba a las 12 y media y otras veces eso es, y bueno, hoy mandar un saludo a todos los que me mandan información vía, vía internet, ya que como tenemos el emisor estropeado, nos estarán escuchando probablemente alguno por estos medios, ¿no? Y mandar un saludo a todos y agradecer todo, todo lo que me mandan, ya que es bastante interesante y muchas veces me viene, me viene muy bien porque vengo con el culo pelado siempre. <laughs> de pelar castañas. entre otras cosas, <laughs> <laughs> entre otras cosas. Entonces me viene genial y eh, eso, agradecer a todos los que me mandáis información, que, que es un buen trabajo el que hacéis. Vamos, Hondo Pelú. Venga, te escuchamos. Ya, ya has empezado, por cierto. Sí, sí, ya llevo una semanita. Ya llevas una semanita, ¿no? Ya hemos, en la página web también se puede escuchar también, ¿no? Has ya, yo creo, dos programas, dos, tres, alguno ya... Dos o tres ya hay. Ya están ya colgados. Vale, venga, Osondo. Venga, venga. Ánimo ahí, agur, gero seian, horeretako niesen aretoan, gaueko amart perditatik, aurrera! Koroletako mundua! Koroletako mundua! Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaztaldeak, taula gainean ikusteko aukera galanta! Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niesen aretora, zintzilik irratiaren ogeita bederatzi garren urte ospatzera! jarraitzen duzue aurtengo demoraldiaren aurkezpen saio berezi hau entzuten, zintziri.neten bidez, lastima FM unez entzutea, eta nik ustu, ba, bueno, gure telefona berri gogatuko dugu, biatzi lau iru, saspi, lau, zero, saspi, munduko dosen lekutatik eh, entzuten ariko zareten ez, baina baitaren munduko dosen lekutatik deitu dezakezu, eta sosketatuko duguna da bukaeran, norbait ditzen malimadu, Ba, datorren urteko hoi datorren urteko, datorren arun baterako, ba, kontzerturako sarrerak. Bai, eta ditugu hemen bi mutiko berriak, hasi berriak, zintzelik erratian, oen digan ez da desaioa ez duten egin, baina asmoa bai, jago bat agartxot. Opa, kaixo. eta, bueno, kontatu bizka ba, zez, nolatan urbildu zehazte zintzelik erratira, eta nola zehaz morekin. Mm, bueno, ba, ezakit, ezagutu honen zintzilik hemen egona, egona ginen ja ba, pixkal dagoen batzukin programa batzutan izketan, eh, kolaboratzen, elkarrezketak eta hori, eta, bueno, ba, ikusi genuen handei aldia eta sartu zitzaigun gusani hori edo probatzeko, eta, ba, hori, hemen txe. Bai, pixkate, pentsatu genuen, ba, igual, eh, aportazio interesgarri bat egin genezakela hor, ba, musikan munduan, eta musika berriak eh, planteatuz, o zarrak aurkeztuz, eta pixkate, ba, gure gustoak, eta pixkate ezagutzen duguna, pues, jendeari helarazteko eta zakit interesgarria irutu egun, e, eh, aukera eta pixkate azkar hartu egun erabakia eta oraindik eh, gauza pentsatzen aia baino ilusioekin gaude eta saioaren izena Saioaren izena izango da irla izan. Zer dela eta izena e, irla bueno, erabakitzen egon ganean bota ditu horre espresio pila bat eta bueno, hau da anariren disko baten izena da, baina bai da espresio universal e, zea bat pixkat gure irla sortuko dugu horre ordu betean eta pixkat horren arira izan da eta musika ipatu duzu ez, musika musika berria, musikarekin lotura badaukazu ez, da? Bai, bai, asko, e, bastante frikiak ega musika, musika ninguruan, talde batak agu. bueno, eta, bueno, ez duguna izan, eta ez da musika, musika programa tipikoa edo, e, bai, biskatarra eta gojun edo, atzan dauden historiak edo, refleksioak edo, anekdotak bai, hori buruz hitz dugu. Mm. Bai, osea, musik, musika frikia hori igual jakin baino gehiago da asko konsumitzen dugula eta etengabe gaude jago bat ba entzuntzazu hau, bakit guztatuko zaizula, ba, hau ez, dakit zer, eta gero pos, musika entzuten da baino, askotan ere musikaren munduak baditu inguruan zakit, historiak, e, talde interesgarriak, baino taldetatik aparte ba, musikarekin zer ikusiak aten proiektu asko ezagutu ditugu ere bai e, taldearen bitartez, eta Ola, jendea musikaren inguruan gauzakiten ari dana, ez bakarrik e, musika. Solako gauzak ere ekarri nahiko genituzke, eta... Zakit. Mm -hmm. Ja, ezkit burura gauzatzuk, eta... Ba, bota batzuk, a ber, adibidu bat segitea bai, ez ditut ezagutzen. Azte, eh? buru honetan, eh, eh, kanpoan izan gara, eta ezagutu ditugu pertsonatzuk, e, azte buru honetan zijoaztela, normalean gitarrarentzako erabiltzen diren pedalak, erosten ditugunak denak, beraiek egiten zituzten, eta zan kurso bat, e, pixkat e, elektrizitatearen basikoa gian gauzak erakutsi eta jendeari eta gauza interesgarri pila daude guke kontzertua bai, jotzen eta kiston harrika kan jendea ezagutzen dugu eta horren atzan badu e, proiektu interesgarria bai, jende honek egiten zituen gitarrako pedalak ba, tupperware batekin eta zakit, e, musika azkenean horren atzean kriston mundua da Ja, bestia bakarrik ez. Eta taldei bakarrik egin, da hori, ba, pixkat, hartago june dugu. Pixka pasi, musikan pasioa, ez? Abez bestia guakarik eta honen ez dakitze disko eta ez, ez da ez duena izan e, programa hotz bat eh, ez dakitze aurkeztu. Eh, ez dela, ez dela ekartzea ordu betean sartzen dira amarra besti eta ta, ta Pentsatu egu ere o, trenan entozela ideia politia izango zala, noizean behin e, asko asko gustatzen zaigun talde baten antologia moduko batekin eta igual programa dedikatzea bila bete tamen paf talde bati eta horien pixkat barrenak eh, eustutala eta baina bueno hori ere ideia bada oraindik e, erabaki bar dugu. Ja, kurioso da, eh? azkeneko bolada, ne? Eh, agertzen zaizkigu, bueno, gaur ere batzuk esan dira kolaboratzaile batzu, ba, beste hildo bat dugu jongo direla, baina musika saioa, egontzen urte batzu musika saioak apenas agertzen ez zirela, eta gehiago ziren, ba, literatura, la, ez dakit edo, bueno, edo beste gai sozialen inguruan, baina azkeneko urteta musikaren inguruan saio mordoska urbiltzen ari dira irratira, eta badago berriro, gazten artean, ez, zue gaztea zerate? Eh? Bai, ez, mm. orduan, gazten ba, artean, eh, eh. Ba, ez, orduan, gazten artean, ez, orduan, ba. artean, ez, orduan, ez, baina badagoela, ez, musika munduan, ole, ez, gazten artean, mugimendu, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Zakit guk ikusten dugu, e, bai, guk e, konpartitzen dugun pasioare inguruko jende askotan ikusten dugu, eta eta azkenan gu talde batan ibiltzen eta hori ere bai da... Ez duzu taldean izen esan, hemen alako bai, bai, publizitatea onartzen da, beste batzuk agian ez baina. Bueno, ba, taldean jotzen dugu jagoak eta Eta horretik pixkat da hori ere izan da e, behikulo bat ezela pues, jendea ezagutzeko eta hori konpartitzeko aukera harimak pues, hobeto. <laughs> Ba, oso ondo, oso ba, ondo. Ba, ostiraletan ez, e, gaueko bihatzitan ez, bihatzitan ez, gamarretara. Informatiba eta gero. Informatiba eta gero. Vale, ba, dugu. Venga, Ai. animo. Vale, Venga, ba, Astindu txingurritegiak. Astindu txingurritegiak. Astindu txingurritegia. Zintzilik irratian. Aste azkenero, seitatik seiterrietara. Astindu. aldatu, zar berritu. Iraultzaiteko modurik zuzenena, goxoena, sabrosoena. Astindu txingurritegiak. Astindu Zintzi azkenero, arratsaldeko seitatik seiterritara, zintzilik irratian, astindu txingurretegia. Zintzilik Jarraitzen duzu ez irratia entzuten, gaur internet bidez, eta bueno, hemen ditugu urrengo e, eh, bidatu, bueno, urrengo kideak irratikoak, ja hauek ere bai eh, urte batzutatik gainea. astindut du txingurritegia, egun hon? Kaixo, eguardion. Baita zuire. Hemen gaude, berriz kursu azteko gogoarekin eta indarrarekin behintzat, ba, aurre aiteko. Oso, no, aztindu txungurritegia, e, denboraldi honetan zein egunetan? Ba, irugarren aldia, o, kursu aldia izango dugu, eta lehen aste hartetan iten genuen, bino, ja, denengo kursotik honea, ba, aste azkenetan iten dugu, zeitatik aurrea. Zeitatik aurrea. Eta aurten ere, pentsamendua bintzat, alaxe dugu. Hemen dugu arane bai, kexo, kexo. Opa. Aran eta senare bai, ezta? da? Senare bai. San kaixo. Kaixo. <laughs> Bai, pixkanaka, pixkanaka ere bai, e, txikiak ere, gure txikiak, irratiko txikia jaur biltzen dira. Koskortzen. Bai, oixe. Bai. Eta, bueno, zein e, eduki jorratuko dituzute astindu txingurritegian? Bai, iaz aurkeztu genun iraultza iteko tresna bat bezala, eta asko gustatu zitzaion hiltzan, eh? Iaz hiltzan irratiko kide... Ah, zer, eh, bai, Agustin. Agustin, eh, bai. izugarri bai. emozionatu zen, ba, iraultza, ez? Eh? <laughs> Iraultza iteko... iraultza zela, baina aurten, ja, ba, gehioz hain argi ikustet, bai, izango da zintzilekeko saiorik irautzainena izango da, seguraski. Seguro, ez? <laughs> Hala da, esango benuke. Nola, nola santzuz dizutu Da, zintzilekeko saiorik irautzainena da. <laughs> Eta da, eta da, zertaz eh, hitz e, egiten dezue? Ze, bueno, ez, em, Gauza da matrizan barruan gaude eta bertan bazte dauden eta ze arazo dauden esateko uin hauek asko balio dutela. Baina guk erakusten deguna da matrizetik nolatea giltza ematen dugu eta gainak giltzaik buelta emateko inarra. -hmm. Osea, super. <laughs> ba, horregatik esaten du irautzailena dela, mm-hmm. eta horregatik daka bizenia astindu, ez? Eh? Ba, enteratu nahi dunak, enteratu nahi du, nahi dunak giltza hartuko du, eta indarra hartuko du giltza horrek bueltaman, eta matrizetik ateatzeko. Mm-hmm. Eta ez duena nahi, ba... Bera zabala da, eh, gauza askota hitz egiten dezute zuek, baina bueno, hor ere bai e, zera e, elikaduraren inguruan, e, dauden proiektu proiektu iraitzaileen inguruan hitz egiten dezute, ezta? Eske gakoa hor da, gure odola kontrolatzen duna gu kontrolatzen gaitu, gure pentsamenduak erabaki almenak dana, uh -huh. emozioak, Dana kontrolatzen du. Orduan, nola, nundi dator janari, osea, guztioi janaritik dator, gugeana, gure indarra, janaritik dator, tar janaria nundi dator naturatik, hain simplea da, badirudi beste nola baitin behar dala, ez, baina... Hola, a ber, zesan nahi den. esan inberden, hau itzeiteko den hemen itzein iten den. Zenak ere ezagutzen du ba, berarekin, bueno, elkarrekin etortzen zaretelako saioa egitera, ez da? Eta, eta, bueno, ikusi dugu azten ere gure artean, eta... Eta haunditzen nahi den bezalako eskortzen beak ere bak parte hartu nahi du, <laughs> nola patxe. Eta hemen da bil, ondu bana ber, ze posible denin. Esan, oain zure txanda, esan, sena Esan. Sin irratian. Astindu txingurritegia eta ez bakarri senarekin beste batzuekin ere bai etortzen zaretelako, ez da? Batzutan bai, batzutan bai, oso Gom, e, tokatzen zaizkigunean eh, etxean gomidatuak? Bai, gomidatuak, ba, bitan eh, bi etorri izan du dia. Aurten gore espero dugu, ba, gure laguna Kristina ere tarte batian behintzat etortzia eta, bueno, bere bere jakinduria ero bere gauzak ere ba, komentatzea denantzako, ba, mm ikasgaia izaten delako, ez? Duna, aste azkenetan, arratsaldeko seitatik aurrera, astero egiten dezuten saio bada, ordu betekoa, ez da? Ordu erdi. Ordu, ordu erdi izaten terri. da. Bai, ordu vale. erdi, bai, hoi da. Horri izaten gea, eta, bueno, ba, elikadurakin, ba, zenbaitetan, ba, beste gauzak ere jorratzen ditugu. Elikaduraren inguruan mugitzen da guztia, ez? Horre, bedi, referentziak ekartzen dituzute, liburua direla, eta ez? Zolako bai. inguruan. Bai, gehorroi eguzkitik irekin ibiltzen gea, laro gehi urteko indio jopia erba, Eta honek azkena erakutsi ditena da, ze hau e, txaman topak eta guztita dute. Orduan topatzen da txaman pila batekin, baina maha medikura doaz. Gaixotzen dian, ez dia, behaien buru jabe uh mhm. -huh. ulertzen. Orduan guk hemen erakusten dugu norbea responsabilitate da izaten bereana eta buru jabe izateko ba matrizetik ateal izateko, ez? Mhm. Orduan ikuste dituguna oso guru eta oso txaman guaiak daude laporai, baina gebazkenean medikura doaz. Mhm. Ez dia gai beraien burua sendatzeko ere. Orduan hemen osasun buru jabetza... Bai, eta bentsat, onarria pentsatzen duen ibintzat, oi dugula, ez, oinarria ez osasuna, eta hortikan aurrea, ba, bizitzarako, ba, oinarri hona dakazula, ez, ba... Mhm. Geo, eh, Ikusi deten haula eh, azpimarratzeko eh, saio oso irautzalea dela, ikusi det e, reportai batian nola ziakoak e, baserritarrei laborariei ez dieten uzten hasia ereiten, mhm. erosi behar dioten nahi eta nahi ez da. Erreportaio ikusi daiteke behatzi punto Victoria Sola, no? behatzi 9.70 artikulo bat indue Obama kinta Kolombiako presidenteak, eta oso negargarria da, eh? indigenak milaka urtetan jaso dituzten hasiak arroza, tonelada arrozak biltze dituzte, azirik onenak eta zaborretan botatze dituzte, ba, hemengo ertzaina beltzan antzekoak, mm olako robot batzuk bialtze dituzte eta azidenak endu, eta hor, orduan, ale osoa jateak bere giltza horrei buelta emateko indarra ematen digu, baina ale oso jate jatez da nahikoa, ze jendeak jaten ditu konfleksak eta olo malutak, eta horrek ez du balio, edo a, e, ogi integralak ez du balio, berdu pikorrean, alea integrala eta gainea txikitu gabea behar du. Orduan, behin giltza dakagut, horrekin darra maten digu, ja, jendeak ja potere horrekin nahi du nahi gogu. Mhm erabiliro, ez? Hor mm-hmm. liberalbedrio bai, eh, libre albedrio, euskera zuna esatea. Free will. Eh, borondatia, ez? Borondatia, ba, zu Borondatia askea. Bai, ez? Mm-hmm. Ze, oi, da, pixkat, ba, zu arduratzea, zu zea, zu zure eskuakin abea sartzen zuna, ez? Mm-hmm. Eta gero, ez dago bai. Eske jartzen txugu, eske badia, eske eh, supermerkatutan, ba, estia, bai, bino, bueno, Norbeak hartu berdu ardura beria, ba zer ematen duen berea boko zurura, Real Revolution. <laughs> Eta, bueno, a ber, saiatuko gara bintzat, ba, ba, gure oi, saio ez? da, ba, bueno, orduan elikadura osasuna, ba, lorre fizikoa, sentimentala, ba, emozionala, ma, maia individual batean eta kolektibo batean, ez? Ba, giltza hoiek, e, eh, ba, bueno, ezagutzen lagunduko diguzute saio hortan. Et eh, giltzak egon badaudela, ze adibidez, jopin dioek, holen zero, jopin dioek gertatzen zaie, eh? eh? jopi indioek giltza badute. Baina ez dakate indarrik buelta mateko orduan, e, sentitu duguna Euskal Herrian da Roy Little Sanekin, ba, izan daitekela toki bat berriro munduko klan guztiak batzeko tokia izan daitekela Euskal Herria. Eta oso gauza importanteetako gunea da, eta... Ba, ez dakit, lehen bezala, badaude txaman eta zera jende ugari giltzakin, baino giltzai buelta mateko almenik ez dakate. Giltza baina askoz gehiago eskaintzen dugu hemen. Hori da, bale, ba, hori, hori apuntatuta orduan, eh? Irautzaiena, e, eh, saiorik irautzaiena, intzilik irratean giltza baino ongeiago eskaintzen e, duen irratxaioa. Ba, hoxe, e, asteazkenetan seitatik aurrera, astindu txingurritaria. Hori da. Eta zerbait gehitu nahi baldin bezute, ba, aurrera. Ba, ba hemen niongo goleara, ba, goguakin etorriko gehala eta alden neurrian behintzat ba, gauzak ondo esatea edo behintzat ez ondo esatea bina bueno, ikusten duguna eta ikasten ari garenaz behintzat ba, mintzatuko geha Bai, agenda potxolua dakarkigu Oso, ondo Ondo izan ba, eta agurtu datorren aste arte ondo baldin badi guazte gauza behintzat Ba, mila esker, baita ere ez, uin hauei itzeiten uzten digutelako eta entzule ire bai. Hori da zena, esan agur? Aio. Aio. Agur. Agur. Dela jo. Dela Astelenero, bostetatik zeiak arte, aurrera! Zintzikratian, Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaz taldeak, taula ingainean ikusteko aukera galanta. Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niesen aretora, zintzilik irratiaren hogeita bederatzi garren urte muga ospatzera. Zintzilik irratiaren bederatzi garren urte muga ospatzera. hotxetik ahotsera. Arrastotik urratsera. Biotzak gidatzen du tempoa. Gogoak pizten du kantua. Soinu fabrikak gara. Etengabeko produkzioan. Entzute fabrikak. Betazalik gabeko belarrietan. Soinua hazi. Ezi. Eta erritmoan kaiolatzeko tresna. Musika. Musika bihotzak gidatzen du tempoa, gogoak pizten kantua. Gure soinuen, gure bilduma, arrausien pentagrama, motor burrunben klabea eta ari elektrikoen trino hotsa. Erraietan abi egin diguten melodia eta paisaiak. Zarata ordenatu eta domestikatuen Zirkoa. Playlist. Belarri bat ahoan. Zentzilik irratia online entzuten eta jarraitzen dugu esaten ba, daukazuela gure telefonoa irikia biatzi lau irubos bizazpi lau zero zazpi aurki jaz da egongo zeren erriko plaza, plaza de sumar dira jume behar dugu, horretako sumar dira jume behar dugu, ba, suminduen astearen, ba, ekitaldien berri ematera, ma ba, hori emendikan, ah, bost ba, minututara edo izango da, eta bitartean, bueno, zaten genuen telefonarena, baditu dezakezuelako, da torren larun batean, daukagun kontzerturako, ba, ba, sarreratxo lortzeko, besterik ez balima da, lau bat edo emango dizkizuegu, ba, bita bi, eh, ez lauak berdinari bitabien bateko pres gaude, ba, larun batean, ba, inoren neroni, borrokan, eta non guaiaz, ba, zuzen zuzenean ikusteko hemen horretan. Eta kuñan entzun duzuen bezala, ba, playlist dena batera. Playlist dena junto. Dena junto, dena junto da. Se de demontrez da, bueno, bigarren urtea, bigarren urtea playlist. Bai, bai. bigarren urtea playlist, eta guia... Usten dizuete, bi urte segidan egiten, eh? Zintzelik egoa jatorra dia, la <laughs> hostia. Bueno, eh, ondo portatzen omen geha, eta... Ez da, goiñor eh? orduietan hemen. Ez da, goiñor orduietan, hemen, eta, bueno, pues antzukute, da, segi, segi, ontzaitezte. Eta, pues oso gustora, guia bigarrengo urteakin hasi gea, bigarrengo demoraldiakin. Azta azkenean ingenun ja irugarren saioa, eta pues egia urten eh, oso gustoa gabiltzala. Mhm. Oso gustoa egiten dugun programa da, azkenean pues gonbidatzen dugun jendeak aukera politia eskaintzen dugulako ba, tertulietxoa osatzeko musika inguruko programa da. Baina, baina, ez da musika, musika. Lehen ez egiten maitea irle izan zai horretu, bai. baitea ingo gautela musikarekin desberdina, ez bai. kasuan ere, ez da, hau da, gombidatuak... Bai, batez ere da musika, pues, gombidatuaren filtrotik pasata edo, edo gombidatuaren bizipenetatik edo ba, kontatua. E, guk e, programain nahi genula, pues, planteatu genio nean gure burua zer nahi genun, e, bigaldera potolo pues, bota gure burua irreto bezala, potoloak gero kumplitzen ote dian astero astero ikusten da bat da ea ezagutu ote daiteke norbait musika entzuten duen musikaren bitartez, oikunien esaten dan bezala bestia da deno ditugu historioa kontatzeko musikaren inguruan zuria ezagutu nahi dugu Hoi da nola eke gomidatzen duguna, esat, proposatzen dioguna, ez? Ba, etorri da dira, aurkeztu dizaizkigula diz, Bai. Bai. Oso ondo irakasle jauna. Manol urtikan dago, xenpelarrekoa, xenpelarrekako Imanol junda edo... Ba... Ba hoxe da, proposatzen dioguna asteroko gonbidatua, aukeratu ditzala bere bizitzako, a, ah, bueno, bere irizpidan arabera, berak aukeratzen duen irizpidan arabera, selekzio bat indezala, amarra amabikantua aurkeztu, eta amarra amabikantua hoiek entzun da, ba, tertuliatxoa musikan inguruan, ba, ba pertsona horrek ze musika, zergatik, noiz, entzuten duen. per, pertsona horiek ere bai, nola, eh, bueno, asko, gehienak nik uste herrikoak, horretakoak, bai. ingurukoak, bai. baina pertsona ezagunak, ez? Aurten adibes ja pare bat egin dituzue? Bai, aurten irugarren guain genuen azte azkenian. Ah, goatu adibes aurten urtzuk egin dituzue? Ba, aurten Javi egon duzan azte azkenian, e, eh, oierrekin ere onginan, Eta hasi ginen, zeinekin hasi ginen? Eh, Pasa zait, e, irratiko lepotik... Ah, benikin, claro. Dena, bai. baina, bueno, dena, eh, denak, eh, oier, Javi eta Beni, oie dena daukate, oiek... bere historia atzean, bata musika munduan, bai, beste aktore eta idazle bestela, bestia Javi ere aktoria da. Bai, bueno, egia gertuko jendian ajotzen dugula, eta politia azkenian, ba, pues, jendeak programa entzun dula edo komentatzen digunean, politia denek kom, lagunek eta inguruke komentatzen digutela, jo, kabri batzu izate, ze programa entzun dut eta segituan hasi nintzen ariketa egiten, ez? Oste, eta nik ze aukeratuko nuke, eta ze kantu aukeratuko nituzketa, zer izpide jarraituko nuke. Politia da, eh, denek berrein esaten digute, puta bat indiazu, eh? porque amar amarra beste aukeratzea pues eh, gen, musika entzuten duen jendeantzako pues zaia delako noski nei ere oso zaiengo litzaidake eta bihurtzen da pixkat bidaia sentimental emozional bat ez azkenian kanta hoiek pertsona horrei suposatu dioten edo ba horregatik aurkezten ditulako ez. Eta playlistek badauka beste berezitasun bat. Ia zer egin zenituzten hemen egitaz aparte saioak, ez? Ez eh, bai. ikeratian egitaz aparte, ba, egin bai. zenituzten zuzeneko Hori, pare bat, ustut? Bai, bi zuzeneko ingenitun, polita irutu zitzaigun e, musikariekin ere ba, jolas bat eitea. E, eh, musikariaren musikazale fazeta ezagutu lehenengo, pues playlist beste norbaitekin iten dan bezala egin da, eta gero e, segidan bere musikari fazeta ezagutzea, oda, da, bere kontzertu bat entzun eta ikustia. Orduan, bi saioen genitun, Mikel Azulon, e, bi kontzertu, bi zuzenean engenun programa, esan du da mezela, lehenengo ordu beteko programa saioen genun, bere amarkantu kutxun ezagutu genitun, bere zaletasunak ezagutu genitun, eta gero kontzertua eskaini zigun, ba, urkomenaia egon duzan, eta Oskar Benaz. Mhm. Eta asmoa dugu, lenguan komentatzen hon ginen, ba beste behin, igual negu hasieran edo, haber beste bat egiten degun. Polita delako, eta egila hola inguruko musikariren batekin hitzein da, ah, pose ze polita, eta bai ingo nuketa, hola. Ja, da, irratxa joa, zuzen, oi bai dela bai, zuzen zuzenean. Zuzen zuzenean, jendian aurrian, azken finean. Zuzenean iten dugu hau egiten egean bezala, baino jendian aurrian. Piskatarrarua da, estenatoki toki gainean jarri eta irratizaio bat eitea, zeberez, ahotsaz aparte mugimendu eta <laughs> gutxia oten dalako, baino polita da, balenengo hori, esaten una, musikari baten pues, filia eta fobiak ezagutu, eta bidai emozional hori egin, eta gero zuk jaso ez, pertsona horrek sortzen duna. Uh -huh. honetarako prestatuta doka zuen? Azte azken honetarako ere ja martxan dakagoa asuntua Aurratu daiteke? Ez. Ez. Ah. <laughs> entzun desatela, ez da? Bai, konektatu daitezela, ea, hasta azkenerako antena nasuntua konpondu den. Ah, Arratxaten entorriko dira, abe suerte daukagun. Bai, eh sorte hon teknikariei. <laughs> eta, eta esaten dugu ere programan, e, gure gurera etorri nahi dunak idatzi dezala mm, aber memoriz oroitzen dudan gure playlist hotmail.com idatzi dezetala email bat, edo taberna edo txokoren baten arrafatzen bagaituzte handerredoni, <laughs> etorri eta zuzenian orpeira, ba, esan, esan dezatela nahi dutela etorri. Ba, azkenean gu juten galako jende bila, baina haizu nahi dunak, pues, enkantauz, honea etorri eta programa berekin iteko, eta, eta ratoska hori ordu, ordu betetxo hori musikan inguruan hementxe konpartitzeko. Ba, oso, ondo iker, ba, mila esker. Zuei ba, hemen goiza goizan batik, eta jendiai batik ba, parrilla betik anon, etorri zeuen dela gutxi, parrilla betetzen nahi da, edo... Parrilla, nungo, mm, parrilla... Zeran jaba genuen gazta, txorixua, e, ze gauza gehiago, ba, ez apuntatzen Ez dut beitu, akaso berandu gozaldu alako, eta bendik agen zelako goze. A ber, esango izu ze gauza genitun ja zierako, a ber... E, eh, eta bizkotxoa, mijo pastela, patata, herriberako ardoa, hori dena basegoen, pentsatu gauza gehiago ongo direla, ez guez gera jetxi, baina... Ba, bai, gauzak maiganean ikusi ditut. Vale, vale. Eta, eta plan politxada, noski. Ba, osondo, ondo. Venga, ez da gara, ez da? Ez arte. Venga. bukatu dazken honi emango diogu edo horta nahi dia batzuk alameda partian, ez da? Bai? Kaixo, kepa, egun hon? Bai, kaixo, hemen kizton zara eta dago eta gane gontxe sirena bat A ver, Sirena bat, ze, ze gertatu daba sirenak eta olakoak anibiltzeko A ber, a ber, guan, ba, no bete entzuten dira, bale? Oain entzuten lagaitu zu, kepa? Bai, bai, bai, bai, bai, bai Bueno, ze, lan balan alameda partian, oze? No Ba, emetxe, gabitza girua egiten, musikakin, eta esplikatzen pixarazkan zehar zer egin dugun, eta beno, zainari gombira pena egiten, bat zorizo pote ontara parte hartzeko, eta... Oso, ondo, aztia ikolofoia edo jartzen dio gaurko egunak ezta, gaurko txorixo jana horrekin, eta gero arratsaleko manifestazioa eta kontzertuekin ezta? Ba, eh? bueno, hindu azte, azteko e, gitarago hori, no, izan dudia izan dizberdinak, ez? Ba, Anari edo soberania alimentaria edo deitzen diegun hori horrelako itzaldiak, energia berrizagarri itzaldiak, e, desauzionak, eta bueno, azte hori ja, bukatzu, bukatu zatu bezala ematen dugu, eta bukatzeko ja, gaurko eguna, ba, izango dugu orain txorizo pote hori, eta gero arratsalea manifa fiskazonaleko manifa bat iruzten zaigu oso garrantzitsu dela non sektore desberdinetako jendeak eta hor arazoa dituzta jendea biltzeko eta erantzun potente bat emateko garaia eta momentua dela eta beraz, ba, konbidatzen diogu jendea azaltzeko zazpitan eh, zumardiko plaza honetan, arrenderin ba, egiteko eta erantzun bateratu bat emateko eta gero, iskat, gehiago gazte diari de, dedikatua edo e, espezifikoki egina, bueno, kontzertu izango dugu, horri du banda edo hiru talde musikadako ditugu, eta, bueno, e, horre izango ditugu pintxoak, eta edaria, eta hirua pixkat alaitzeko, ba, krisisa honari aurre egiteko dar ere, eh? Eskata, alaitasun pixkat. Bazen, bada osaldi bat, dantzatzen duen herri bat ez da inoiz hilko esaten duna, bueno, ba, suminduen aste honei behintzat giro onakin musika eta dantza pixkatekin amaiera emateko, ez da, kepa? ba, garrez bada, da. Oida. eta impotentzia ere horritzen gara, eta bera, gure ikurdia mugitzeko garaia da, eta zer esan ez gure buruak, eta bero, horretarako bantolatu dugu, ez? Animatzeko, alaitasunez, burrukatzeko eta gure agintariai politikoei bezkatzeko zer egin behar duten eta zerre. Ba, Horretan, ja, elkartzen eran jende bat eta moten eran metatzen eta erantzun jatorrago batzuek bilatzen eta ematen baita ere, ez? Astean kritika sistema honi eta krisia eragin duten haiei kritika egiteko erabili den bezala alternatibak badirela plazaratzeko erabili edo, bueno, aukerak badirela planteatzeko, bueno, erabilida aste honen egitaraua, asteantzarreko hitzaldiek hori nahi zutelako ere erakutsi alternatibak badirela eta zemoz jundia asteantzarreko hitzaldi hauek. Bai, bueno, e, hasea on zauden, eh, desberdinak, ez? Ba, ba etxea, etxea buruz, desautzei buruz, kaleratzei buruz, hor ba on arazo eta ikusi zen, ba, bat, eh, ja, interventzio bertan ikusen zen, ba, arazoak bat zituztela e, eh, kutsabanekin, eta nengo zen bat e, eh, kutsa desberdinak, ez? Orduan, dudak asko, zendia oso bildurtua e, pasatzen den e, egoeretatik, eta datoz, datozen egoerak izkaz ikusi di, ba, pesionista batzuek, esaten zuten, ba, zerrin ezak gure, gure abalista izatetik hori likidatzeko eta kentzeko, ez? E, bildurrak dago, ba, bere egunetik egunera langabezia da dihoazte, eta horrek suposatzen du, ba, askotan beren gurasoan etxeak ere hilinka larrian jartzen dira, eta bildurtuta dago jendea, eta horrelako galderak izaten dian, ez? Horren bereziki, ba, zen gaia, eta horrela izan du, ez? E, edo kaleratze etxen gaia eta nik uste beste gaiak izan duen importantea, bai elikadura nola antolatu dezakegun guk, eh? bertako basarritarrakin, bertako produktorakin, nola egin taldeak eh, bertako produktuako sumitzeko eta horren bidez gure elikadura antolatzeko, eta da hori da dibide bat, bueno, eh, gure agintariari eh, eskatu berrean justizia da, bueno, jarraitu eh, gure eskatzen, baina baita ere gure antolakuntza propioa egite joatea eta ikustea, ba, gizarte honetan badaudela alternativa antolatzeko erak, eta zenbaitetan, ba, supermerkatu eta elikadura mota bat edeko antolamentutik aparte, ba, antolatu dezakegula guk ere, guk nahi dugun bezala. Eta hor dago beste adibide bat, ba, energi berrizagarriana, non ja sortzen ari diren kooperatiba batzuek, nahi dutenak, batez ere, energia berreztagarrean bitzartez, bere etxe edo pisuak e, eh, e, eh, elektrizio hori konsumitzen dena, ba, era horretara eh, egitea, ez, beraz, ba, hor grupo potente batzu sortzea, ba, esan nahi du, ba, ibedrolari eta endesari eta zenbat e, elektrizie komerzializatzen dutena da produzitzen dutena ere, ba, presio indezak egula gure e, txiringito propioak, operatibuak egin ez, eta hor tikan konsumitu, ez? Ta, berdin, ba, banko etika dena hori, bueno, askotan gure kotoa ditugu betiko banko lapurra huetan, eta denak mundu guztiak ezaten nura diala benetan lapurrak, bueno, pues, aukera dugu banko etikan ez gure ahorro horiek edo, edo soldatan zartitxo txiki horiek, ba, dos batzutara dedikatu eta ez beste para, orduan, bueno, daude, era positibo batean, alternatiba gok martxan, eta horren berri jakitea daudela hor, eta jendeari gombidatzea parte artea, ba, nik uste dela, eta azkenean da, ez dugula egon behar dizartean noiz aldatuko, baitik ere guk ere aldatu behar dugula, eta indezak egula zein bat pauso aurrera, eh? Ba, nik horretan, bueno, izaldi hori positibo izan duela. Ba, ederra eskaini duzuen bueno, itzaldi sorta eta espero ezagun gaur ere amaiera ba, ederki ematea. Edukiak badirela, alternatibak badirela argi utzi duzue itzaldien bitartez, ba, akaso bukatzeko gaurko festa honetarako gonbita ez dakepa eta, eta ea denak elkar topo egiten dugun bertan. Bai, pues hoxe, eh, orain dikan ere hoxe, konbidatzen dizuegu la azaltzeko zumarri da, txorizo eh, poteo honetan parte hartzea, eta bueno, eta izin duena, barratzaldien aukera daka manifa horretara azaltzeko, zazpitan, arratsaldean zumardian, errenderian, eta gero, bas, nahi badu, arratsalde edo gau alaitxu bat pasa ere, konziertu izango dugu hor, bai, e, berso saio erro, edo rap ikarso eh proieto edo ekintza batzio planteatu da eta musika mailaren ere bai eta bueno horrela ba gure gure arrebendikazioa arrebendikazioa goxot ditugu eta aurrera egiteko beste bide bada Osando, ba, mi esker, goien etxean nahiak, batea, gallinero All Stars eta Batzun System. Mi esker kepa, ondo izan eta ondo atera dadila dena vale, va. Gerarte. Eh, eta ikusi arte. Gerarte, agor, agor. Agor. Azaroak betzi Azaroak behatzi Zuminduen eguna Zuminduen eguna, Zuminduen eguna. eguna. Txorixua denontzat. Txorixua denontzat. Arratzaldez, arratzaldez. Maniatza. Akzioa. fiesta. Akzioa. Gure haotza entzun dadila. Fiesta. Gure haotza entzun dadila. Gure haotza entzun dadila. Bani. Entzun dadila. Festa. Manifa saspita sumaditi. Manifa sumaditi. Manifa sumaditi. Manifa Denon artean lortuko dugu. Denon artean lortuko dugu. Denon artean lortuko dugu. Sí, se puede, puede, puede, puede, puede, puede, Porque sí se puede, sí se puede. Eta gero kontzertuak Itzak ekintzak Goienetxean nahiak eta eskualdeko bertxolaiak Gallinero hor ez Balson System Suminduen eguna, azaroak behatzi Rizke Rizke Rizke Rizke min duen eguna, azaroak behatzi, errenterian, horeretan. la la la la la la la la ¿Qué pasa? ¿Que a ti no te toca nada o qué? Fast a Fast. Eh, se ha clavado el micro en el ojo. Eh, pues ah. <laughs> ve, eh, pues allá todo el roqueriten. Ay, peña. Bueno, hauts berriak, hauts Berria gaur, baino ez hauts berriak zintzilek irratean. Hori da, hori da, hori da. Bueno, getorrea programa orkezpen, programa se orkezpen, programa honetara, Waves and Fast Radio. Eh, FM1. Kuña entzun suena. zuena, Iñaki, egunon Egunon, egunon guztioi Apai eh, e, Aurten ere zintzilik irratean Hori da, baina orain alatuko gea lepotik zintziletik Eta jungo gea crash Crash Crash Bueno, orduan hau esplikatu barko dugu e, Astero irratean zuten duenak egun berean aste bakoitzeko programa ezberri bat entzungo duelako zergatik, ba eskuinean badudalako beste irratiko kide mitiko bat que viene, que viene kuña atzetik badaukagu entzungai, entzungo dugu aurkaztuko dugu segidan Crash! Kontra kultura gunea Elkarrizketak aipamenak, berriak eta musika musika mordoa Ez utzegin, kraset, itxengon zaitu! Zintxilik erratian, beraire tako, libre bakarra! Kras! Bueno, esan du amezela! Eskuine ezkertara huizan fast Eskubitara crash Bai, kontatu mesedez Zergatik egongo zareten Azteko Azteko programa bat hemen Zintzilik irrateko uinetan Azte batez huizan fast beste aste betez, Crash. programa da, programa amaostean meningo dezute, zuetako bakoitzak. Es sencillo. Eta turnatu ingo zate. Vale, es sencillo. Iñaki se nos ha ido a las Barcelonas. Es Acertado. Acertado. Y bueno, luego nos contará el mejor, lo de Radio Bronca, su primera experiencia esta semana y demás. Y bueno, pues, eh, pues Crash el año pasado. Uy, eh, doblete. Doblete, a de y irutzen que me oigo por ahí de fondo también. Hemen niruta gaina fondo este, la leche. Esto <laughs> es una psicofonía casi. Bueno, lo que comentaba. Entonces, eh, Crash empezó el año pasado a hacerse cada 15 días. Entonces, bueno, eh, a veces sonaba la repetición, a veces si daba tiempo nos encargamos de poner alguna selección musical con cuñas intermedias y nada, pues comentó que oye, que me voy a Barna y tal, igual lo hago quincenal y qué posibilidades de igual de alternarlo, pues bueno, alternamos el programa cada 15 días y así no se repite tanto el crash y varieté y como son y no se repite tanto Ways and Fast. Eso es. Hoy Orduan, astero Amamoste amabostean behin egingo programa Crash, mm y kontatu iguzu astea amabostean behin entzungo deguna ze eskintza en du Crashek, kontrakultura entzun dugu un mhm. zertaz dijoa. Bueno, pues lo de nominamos cuando empezamos el año pasado Espacio Contracultural porque queremos dar cabida por las ondas, darle o promocionar o reseñar eh, más bien productos de bueno eh, que se mueven por la distribución alternativa, digamos, que no son de ámbito comercial y que bueno siempre tratan temáticas políticos y sociales eh, como son los fanzines, revistas, libros, documentales en todo caso y diverso tipo de material. La música es la base del, programa, es música queremos que tenga un mensaje claro, directo. Eh, la base también musical es el punk, el hardcore, pero bueno, también hay sus variantes, un poquito de hip hop también nos gusta meter de vez en cuando. Y eso es un poco la, digamos, eh, el caldo del, del programa. Y lo aderezamos siempre, o lo intentamos aderezar con una entrevista que nos hable pues eh, de las cosas que se reseñan, de las cosas que, que han salido, digamos, eh, digo al mercado, <laughs> al contramercado. Al contramercado, al mercadillo. <laughs> al, mercadillo belcha, a, la soca belcha eh, que se mueve en los entornos y también dar paso pues a festivales o cosas que se organicen que puedan tener un sentido o una una base solidaria o, digamos de reivindicativa en cierta manera, ¿no? Festivales, eh, historias que se organizan y demás. Es un poco lo, en que se compone Crash y el año pasado nos dio por traer dos tres invitados y este año cada cuatro o cinco programas queremos eh, seguir con ese con ese método que estaba muy bien, traer un invitado que esté en alguna historia metida y bueno, eh, hablar con él, indagar más, eh, profundizar más y que nos traiga algo de música que quiera escuchar él también, que la mm-hmm. ponga en la música. Mm-hmm. Bueno, hoy se en proposamena, astean behin esan dugu, eta beste astean... Ways and Fast. Ways and Fast. Xabika aurrera tu digu, Barcelona, aituko zela la urte. Radio Bronca, sí. Bueno, eh... bota, zergatik. Pues, me he ido a Barcelona ahora una ha hecho una incursión ahí en Barcelona y he tenido la suerte de conocer gente de Radio Bronca que nos han echado un cable, la verdad que hay que dar las gracias por el recibimiento en Radio Bronca mm, que ha sido perfecto y nada, estamos allí eh, los jueves en directo de 8 a 9 eh, bueno, pues el programa sabéis que ya se expresa muy bien, ya a mí me ha dejado, ¿sabes? <laughs> ya no puedo Nada, pues el programa en sí es un programa de surf, eh, punk, hardcore y es bastante más musical. A diferencia del Crash. El Crash es como muy. ya es demasiado pro. Nosotros quedamos un poco atrás ahí. Y nada, nuestro tema es eh, sobre todo entrevistas, eh, un poco hacer. dar a conocer bandas también de donos bueno, de Euskadi de, de Barcelona, ya que es, pues, como nos movemos por esos ámbitos, pues más fácil, ¿no? O grupos que veamos y tal reseñarlos eh, y sobre todo pues pasarlo bien. Y luego pues tendremos nuestras secciones, que aparte ahora vamos a meter un poco el cine, que vamos a meter hay películas serie Z y todo esto, de hecho, pues, que nos encanta. Y vamos a meter pues de todo un poquillo, pues el, un poco de cine, así un ratillo y luego el resto va a ser musical No hay luego pues eh, también intentaremos que haya un poco de información, pues no sé, porque amigos también que están en diferentes colectivos y que vengan y que nos vayan explicando cosas que están pasando también en Barcelona. Barcelona Barcelona gertatzen direnak gurera ekarriko dituzue, e, musika deskubrimentuak egin ahal izango ditugu, zuei esker, ba hortan oso sartuak zaudetelako, eta eskertzen da, ba zuei esker gauza berriak deskubritzea. Ez dakit ordua esan dugun, ostiraletan, hori zazpietan, hori. crash astean behin, urrengoan, ue izan fast. Hori da, mhm. hori da. Hoxe da proposamena, hasi Ez. Urrengo astean. Ni bai, ni bai. Así sea, urrengo astean hasiko da Crash. Vale. Orduan, zerbait aurreratzeko pues, aukera badugu. Vamos a tener una entrevista con la peña de del Festival de Sisurna Nagusia, a ver si me acuerdo el nombre. Eh, joder, no me acuerdo el nombre. ¿No te suena aquí eh, hacen todos los años eh, gente de Sorginkale Banaketak con el Gasteche Sparru hacen un festival. <laughs> Bueno, vamos a hacer un festival anticomercial todo el día no me acuerdo el nombre, maldita sea. Y nada, estaremos con ellos. Me a suena porque el año pasado estuviste, creo, ¿no? sí, son los clásicos, son los clásicos antes en Scratch y ahora en Crash. Y es muy buena gente y ya desde la mañana pues habrá diversas charlas, presentaciones de libros, eh, una mesa redonda, luego habrá un comedor eh, autogestionado eh, cada cual se traiga lo, que quiera que suelen hacerlo en el frontón, habrá puestos de distribuidoras, luego teatro, callejero, más historias, cantautores, y luego acabará ya con el plato fuerte que suele ser un festival de, de 10 grupos, 12. Creo que este año hacen viernes y sábado, hacen dos días historias y Beraiekin que zeate edo bertan egongo zeate e... eta eh, bertakoak ekarriko dizkiguzu. Ez ez, telefonos, telefonos. Ah, telefonos hitz egingo zu antolatzaileekin. Eh, hori el festival creo que es el 23, 22, 23 y... Y lo que haremos es eso, como es cada 15 días, pues lo anunciamos la próxima semana, el próximo viernes, para que, bueno, para que la gente vaya enterándose un poco que ponerse de, lo hay. de acuerdo Xavi cuando hagas una entrevista, un grupo, una esto, avísame, ¿sabes? Porque a ver si voy a hacerle una entrevista la semana siguiente. La, misma, ¿no? Lo que tienes que hacer es escuchar a escuchar Crash, escucharos mutuamente, escucharos el uno al otro. Y... Hombre, aparte está bien porque bueno, tú hablarás más cosas que pueda haber por allí, ¿no? Por Sí, tirar ¿no? Sí, hombre, es obvio, ¿no? Y además por, Euskal Herria es un poco la ventaja ah, para el eh, oyente también, ¿no? Tiraré un poco pues de temas de allí, sobre todo de... A ver, al final lo que se pretende es que intentar traer a gente allí de grupos diferentes o de colectivos diferentes y que intenten, pues eso, dar a conocer cosas que, o cosas que están haciendo allí, yo qué sé. Pues, ahora el siguiente programa, de hecho, no, como siempre, no tenemos guión, no tenemos nada preparado, que es lo bueno de, Ways and Fast, porque es que si tuviésemos guión no seríamos Ways and Fast, seríamos yo que sé otra cosa. Pero si vamos sin guión es que sale solo. Como yo, es hablar por hablar, vamos, ahí le pones y ya está. Bueno, doiriga de programa te y zer den aquí va, le badaki, ostrialetan, <laughs> de aurrera, eta hogeita bita hogeita iruan zizur nagusian egin jaialdiaren izena ezagutu nahi duenak ere, ba, ostiralean entzun beharko du. Zorgin gaua, zorgin gaua. Hori, xabi erotu entzaigu <laughs> behartzula jakin. Yo lo Jaya tenía, eh, te lo iba a decir, pero no, me la punta no la lengua, ¿no? <laughs> Sí, no me quería, no me la quería jugar. Bueno, bueno vas a ba, Orguín Gawa, vale. ukiko de Sutela, programan. Oria. Y otra diferencia, Ñaki, bueno, hace muchas entrevistas a grupos, y en Crash no se hacen entrevistas a grupos. Ahí está. Es una eh. norma. Es una norma. Sí. ¿Una norma? Sí. ¡Hala! <laughs> es, eh, bueno, bueno eh, contra hay, hay serie, contra, contra programa. <laughs> sí, porque las entrevistas a grupos pues tienen otro, otro tipo de espacio. Ajá. Digo, para que no se me adelanten. nadie. yo, quiero que me entrevisten. No, no. Si yo solistas, te pongo, solistas, te pongo música. Solistas, solistas. <laughs> ¿Cuál? Perdona. Solistas, entrevistas. sí, eso sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces... Bueno, pues jarri zaite orduan kontaktuan, eh, solista maigitagarria eta ikusiko du Xabik, ba, bera eh, aroaren barnez hartzen ote den. Estoy solito, estoy solita y necesito a alguien Solitos, que me Solitas pueden llenar aquí el espacio tranquilamente. Está todo mundo invitado, invitada. Ba, Ways and Fast eta Crash, mi esker. Apai. Animo, goxatu aurtengo ba, programazio hau eta mm eta gonbitea zulei. Hemen egongo direla Australetan zazpitatik aurrera. Oh, yeah. Baina, zintzilik irratiak hogeita bederatzi urte bete dituela, eta ospatzeko konzertu itzela antolatu du. azaroak amaseian, horeretako niezen aretoan, gaueko amar terditatik, aurrera! Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaztaldeak, taula ingainean ikusteko aukera galanta. Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niezen aretora, zintzilik irratiaren hogeita bederatzi garren urte ospatzera. cranked into the music. It's high volume, high speed, characterized by protest type lyrics. Mamba Negra, DIY Hardcore Punk Radio Show. Sincilic Ratia FM EUN. Bai? Bueno, musika gogor entzun ditugu oraingoan ere, jarraitzen dugu programazioa orkesten. Eta gaurkoan, estás berri bat, ¿está? la gratira tu segunda. Y tenemos con nosotros a Mamba Negra, una nueva voz que estará cada 15 días, los jueves a las 6, con otra, con otra vieja voz, ¿no? Con Benny, que no ha venido hoy, no sabemos si está... Si está, luego, viene, llegará. me comentó que luego viene. Eh, me estaba acordando de ella la noche, si no. Eh, llegará, bueno. Eh, sí, que sé que llega. llegará. Bueno, igual que Crash y Ways and Fast, compartís banda y horario. Eso es. Cada 15 días. Eso es. Mamba Negra y Lepotic Sintilic. Para aquel que, que, ponga y diga, uy, esta voz no es la de la semana pasada. Sí, esta voz es totalmente diferente <laughs> a usuales. Bueno, Félix, pues bienvenido a Sintilic y casco Un placer tener una voz nueva. Y cuéntanos, Mamba Negra, ¿de qué, ¿de qué se trata? Bueno, Mamba Negra básicamente va a tratar de todo lo que compone el hardcore y el punk, lo que me apasiona desde que tengo <laughs> uso de razón y en lo que llevo envuelto hace eh, muchísimos años. Entonces, bueno, hace un tiempo atrás surgió la posibilidad, la idea, gracias a Beni y a Iñaki, que se me acercaron y me, comentaron sobre la posibilidad de empezar algo hoy. Y yo dije, bueno, venga, vale, ¿por qué no? Vamos a probar. ¿Por qué no? <laughs> y nada, el jueves fue la primera emisión con sus más y sus menos, pero yo más que contento, súper, súper, súper contento. Bueno, a gusto cómodo. Sí, a gusto cómodo. Bien, y nos has eh, señalado la música que se va a poder escuchar en Mamba Negra. Eh, presentarás grupos, presentarás canciones, eh, ¿cuál es la idea? Va, va, a haber de todo un poco. La idea principal es cubrir todo lo que, lo que abarque el hardcore punk, todos los géneros, subgéneros, estilos. Bueno, yo hablé de que el día que se me cruce el cable pongo esta salsa, vamos, que me da igual. O sea, siempre y cuando tenga algo combativo, algo importante que decir, aquí, aquí va a dar cabida. De hecho, eh, ya aprovechando eso, toda persona que tenga bandas, que quiera que, se escuche sus bandas, que tengan algo que decir. Pues mira, son más que bienvenidos. No solo en lo musical, también Sí, no solo en lo musical, a ver, por, actitud, en las letras. En actitud, sobre todo, no, no al 100%, pero bueno, eh, que se mueva dentro de la autogestión, el do it yourself, en lo que yo me he estado moviendo pues todos estos años y en lo que me gusta, o sea, en lo que yo he visto, en lo que en lo que he crecido, en hacerlo uno mismo, no depender de nadie, no depender de multinacionales, no depender de los Big Brothers ni nada de esas cosas. Y hacerlo uno mismo, lo que esto, lo que estamos haciendo aquí estamos autogestión, no hay otra, no hay otra, ¿sabes? Bueno, pues música hardcore punk, actitud sobre todo, hazlo tú mismo. Eso, totalmente. Y aquí dispuestos a dar, dar cabida a esas voces que se mueven en torno a esos estilos. que tenga que gritar contra el viento será más que bienvenido. Y bueno. Eh, Entrevistas. Sí, con el tiempo pienso eh, entrevistar a bandas. Eh, también estaba también con la idea de alguna alguna cosa de pues algún pequeño espacio de, poesía, alguna pequeña agenda para que se sepa lo que los conciertos y las actividades que hay en todo lo que es la zona de Donosti, Guipúzcoa, Euskal Herria en general y eso pues dar cabida pues tratar de hacer algo algo fresco algo bueno que dentro de la música no solamente sea música sino que también hayan comentarios sociales pues qué sé yo una banda habla sobre un tema en concreto pues mira sacar sacar sacarle desarrollar. Punta, desarrollar ese tema sabes si es un tema pues en contra del sexismo, del machismo, del tren de alta velocidad, pues mira, concentrarnos en eso, darle cabida y que la gente a través de la música tenga, tenga la manera de, agarrar esos mensajes que tal vez pues por lo saturado que está todo el sistema, mucha gente no, mucha gente no desconoce esas cosas. Entonces, mira, si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Hazlo tú mismo. No genial, hay otra. genial. feliz bienvenido a gracias. una nueva, Mamba Negra, los jueves de 6 a 7 con Lepotic Sintilic. Eso es. Por cierto, y suena oso y oso ona. Ah, que asko. <laughs> bueno, pues la mamba negra la tenemos aquí pululando por sintelicratia. Que pegue, buenos, que pegue buenos aguijonazos y que contagie. Gracias, Félix. Mil esker. Venga, quedarte. Venga, agur. Silic y Para tu comunidad. Resistencia, cultural. En la FMC, e en la FMC. E programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito. Es omitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa. Un programa anticapitalista. Espero dugu, laster, minbiziau, iraganeko kontua Un programa antiimperialista. en valores eta bertuteak goratu dute Euskadi. Un programa antizelulitiko. Matura buruan, bai Osa, un ematen digu... Ez burura buru ratu zait, betxona dut abatzi Ez zait, baina bera egin Ez bai buru zait, txorak egiak ez dezatea Baina bestela, inoaz bizitari aurregin Batxuta munduan sekretu zango lagunik Realitatean ez da sare sozialetan Ez du ez, ez, ez, ez, ez le cierran el chiringuito, vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time. Odoraman emititzen. Odoraman. Odoraman. Zare, lauso aquí. Reguin. Reguen, play, venga, berriro. A ber, berriz, Nola? berriz. Aurkezpenik, ah, aurkezpenik eta aurkezlerik ez duen, behar ez duen programa jarraian, nik aprovechatuko dut ardo trago bat hartu eta gazta pixka jateko, eta bi hauek hemen txutiko ditut. Partitu pixka, tio. Guk ere nahi ditugu galderak eta blako ez dakit. Hau, ah, eh, eh. Ez dute prestatu ez errez, batxura. Ah. Eh, ze, ah. um, gido jakarri bartu. Akeriko da etzain lepatela sola. Eta, daukagu, urrengo, ni proposamen daukat. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno, matxura buruan deitzeko, matxura zintzilik, Eh? Playlist mamba. Ah? Tornasol auzoan. Ah, bai, bai, bai, ikusten dut, ikusten bai. Eta gero, egingo dugu, ai, kurru kutxu kutxu ku. Bueno, zik, eh, zik, eh, nik zeo zer erantzutagatik jakin horrek ez digun ezer bai, mm, ba, bueno, zertarako, zergatik, beharrezkoa zan, etzan beharrezkoa, ez, zeigarren urtez, Zeigarren aldiz. Segarren urte? Bai. Hostia, ya, eh? No, pasatzen, eh, Zergatik, ba, bueno, ba, arrazoi mm, funtsesko batengatik, ba. E, zintzilik irratia noen sartzen usten gaituztelako. Hori, eskerrak. Eskerrak, bueno, batzotare kartze dugu gara gardoak, e, eh, patada, tortillak eta bla, eta, bueno, horren truke, guztengat juzte. Bai, edo ez. Eh? Edo ez. Bai, pues es, bueno. Bai. Aurten pixka bat, ba, indartuko dugu pixka ikerketa mm, alde hori bakizute, ba, gu beti biltzen galela gauzak ikertzen, ez da, misterio. Ai, bidez, mira. Hombre, ikertzen, kaixo, iker. Hombre, ikertzen. Ikertzen, kaixo, ikertzen. Por cierto, ikertzen eh, teknalia, kaixo. Egin dugun azken deskubrimentu bajareko izuet. Ara, ba, eh, gu modernizatu egiten geha urte, urtetik urtera, eh, ba, bakizu, ba. Bueno, ni zartzen, ez. Bueno, bai, baina, ba. egia zan, ba, gure programa aurten, ba, nahiko ritmikoa egin dugu, eta em, pixkat, ba, mm, eh, ga, gazte, jo, gaur egun ba, guztain zaizkien, ritmo horietara egokitu nahi izan dugu. Eta alaz deskubrimentu egin dugun. Zain. Eo zein abesti bihurtu daiteke regetoi bat. Adibidez. Regetoi, erregetoi. Bai. Oida, Juan Carlos. Entzun, entzun, Zai. entzun adibide bat, adibidez. A ver, a ver. Play. List. ezkerra. Hau ez da programa bat, hau ez jasan, hau negar garrila, eta improvisatuta, aguantatu ez biero hauen, txorak eripila, egunero iaiaia. Ia, ia. Noiz baiteak hasiko dute, isilik egoten, jendea pakian usten. Artu arna ari zarata, egila esan ez daukat, ez letra ez txuleta, improvisatuta. Patata tortilla behan dago, Beno, ba, ba, bueno, bai, ikusten duzu dezela, Edo bai, edozen gauza bihurtu daiteke regetoi bat, eta edozen gauza bihurtu daiteke irrazaio bat. Eta edozein edaria sagardoa bihurtu daiteke. Bueno, hori Biblian agertu zen. Yeah. Beno, ba, bai, ba, ba, bai, bai. Sagardo sagratua, sagratua, sagrado. Zer dio zuen, zer dio zuen, zer buru dauzkagun, aurten, aurten zer buru, ba, ba, bueno, ba. Bai, bai, zer buru dakazuten, bai. Ez, dugu galderik egin. Ba, ba, ba, bueno, ba, bai, ya bai, que galdetzen dia zuen, ba, esango izuen da. Horago, hemen kanpoan, jende pila bat, hemen, estratan, dago jende pila bat, matxura hor, gure zain. Bai aurte programa pizkat kaskarrago egiten eta horrela ba pizkat mm, ba ez urrengo pausoak izango dira ba Ez, ba, programa adibidez monosilo egin bakarrik egitea eta beste esperimentu hain bat e, eh, entzuna izango dituzu hemen era bat e, eh, musutru. Ori bai batxura e, eh, gauza bat esan bare da lengua aldia gaudela biok sea e, kristalaren aldi berean. Ah. ah bai, gaudela, beti gaude banatuta bai. kristal batengatikan ematen dugu eh, begiak eta beta horrekoak. Egia ba, ba, kristal ba. baten abanatuta. Gertutik no, baina gaur, lengua lian, gertu, eta orain bai, esango dizut, hitz egiten dezunean mikrofonara begira. Kabroi, ah, ah, kabroi. Bai. <laughs> Beno, ba, beste galderen bat daukazue, ba, erantzun dugu, eh? Eta ez ba ba... Bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, oso goxua ja, Bai, hori da, ze, ze proposamen, bueno, eskaintzen du eh, matxura buruan programa, kontatu favorez. Ba, eba, eh, hori, ba, ba, ba. <laughs> ba bueno, e, bueno, ba, ba, prestatuta egon bartzaretela entzuteko irratxa joa. Prestatuta egon, esan edu, ba, bueno, ba, arroparekin, eh, eserita, alba dezut, eh? <laughs> bestela agian lurrera erudiko zarete eta bueno, psikologikoki prestatuta, e, bai. Bai, eta bueno, ba. ba, ba, ba. Ne, batzutan da nahiko traia. Eh. Beti bezala, ba, zientzia eta teknologiari buruzko azken berriak izango dituzu hemen. Ba, klinika gizarte... Eh, daukagu, patrozinatzaia, bai. aitatu bat dugu, klinika kadaber atp ireki dizkigula, eh, hor daukagu, ba, bueno, klinika kadaber zer da? Ba, klinika da, eh, bueno, dauka gabinete ezberdinak, eh, arlo ezberdinetan eh, aditu pila bat dauzka. Kooperatiba bat baina handia. Baina horren kooperatibaren Inter internazionalizatzen ari bai, den holding kooperatiba, bat. holding bat. Holding, Aha. hoxe. Ba, gainera esan behar dugu, internazionalizatzen horretan, ba, zuen saioa hemenen sufritzaz gain, beste irrati batzuk ere sufritzen dutela. Gizajoak. Gizajoak. Eta... Bai, bueno, arrozaren bitarte zortikan, ba, bai. bari, behatzi, behatzi amari irratietan, ari, ari da... Eta kirolari buruzko tertuliarekin jarraituko duzu aurten, ez da? Mm. Hombre, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Azte honetan behitu gai hori ikutu dugu, kirolarena. Uh eh, haipatu aipatu dugu zein zudia gure kirol kutxunenak, eh, guk ere kirola egiten degulako, eta aprobetsatuta bihar meagobia nionostia izango dela. Ba, egin dugu, olako azterketa bat, bai, kirola daukagu, albisteak, e, gero elkarrizketak, beti fresko-freskuak. Bai. Eh? Arraina bezala. Arraina egaluzeak, elkarrizketatza ditugu. Bai, bai. Bai, ba, ba, mai bai. inguruak, e, ba, solas, ba, ez dakit, ba, elkarrizketak, e, eh, denetarik pixkat, ez da? Zirko pixko bat ere egiten dugu. Bai. Ba, azkenean ez dugu ipatu klinika laber, ostia. Osea, ez dugu azaldu. Klinika laber da, hospitala eta aldi berean da, e, nola da, hiltzen zarenean juten zarela fun, eh, de funcionaria es eh, ba, eh, clinicador... de funcionaria da que único posta morristo siete en soldata ez. eh, sí. clínica de bai, bai, bai, ba, va ba ba. ba, ba, ba, ba, hasta ba. funeraria corida va ba, funerario arriba beste con tu berriba beste fresca bat, de la berriba sartzen den oro eh, gero ateratzen da beste bide batetikan adibidez eh- eta kriston bueno da gure o sea ematen gure dirua ematen diguna Eh? Adibide praktiko bat jarriko dugu, adibidez, bakizue, ba, klinika berrekoen gestionatzen dula gure er, herriko, zea, eh, tanatorio eta erretegia, eta oantxe, ba, ba, ba bihurtu dute... Eh, erretegia geiz. Bai, bai, bai, bihurtu dute eh, leku esklusibo eta fin bat. eh, mariskeria... Eh, zentoien marizkeria. zentoien, zentoien. Ez aio zu, agur guztiari, ba, mm, gamba koktel bat jaten, e, ba, bai. inguru elegante batian. Oskola bat jarri eta. zure rip ondoan. Bai. Bai. Bai, al llegar el último bai nola esaten zuen beste horrek, eh, urdin irratiko gure kide aitatu horrek, a ver, el último momento. <laughs> Marisquería Centolle. <laughs> bueno. <laughs> O sea, ba hori da pixka bueno, Ba, hori da, gutxi gora bera hortengo denboralia. Bai, bai, eh, eta elkarrizketa gauza serio gutxi. Edo que eh, Eta hori bai, e, beti esaten bidali zuen proposamenak, zuen txorakeriak, zuen mehatxuak, matxura buruan, abildua, gmail.com elbidera, Gemail zergatikan, ba, bueno, espioitza maite dugulako, ba, espiatuta izateko, zein hobe Google baino. horregatik horregatikan aukeratu genuen, ea bentzat, ba, norbait gehiago entzuten gaitun. Hau da, ziak entzuten bat gaitu, pues, bintza, ya, oie, pues, bueno, ya, bidea irekitza digara. Badaki gu hemen ondoko zean, eh, kuarteletxean, eh, nahiko zaleak direla. Ah. Eh, beti daudela ben, beste bat erekin dute! ari dia, proba, jasotzen. Ez dakigu zertarako. Baina, bueno, horreaz hazi entzuten. Bueno, a, norbaitek... Mm... Bueno, agurrak, agurrak eta egurrak gogo handi handia badu eta eta alako adore ba bueno ez dakit ez ohiko bat ba ostegunetan egiten dugu saioa e, mm, bueno, eh bai batutan ostiraletan izan bai. bukatu ostira eh bai. ostegunean hasi eta ostiraletan bukatu bai. gutxetan egiten da hori bai. eclipseekin eh, gertatzen antzeko bat bueno baliteke pare batetan edo Ostegun urtean behin gertatzen dara, ba, bai. ba gu astero lortzen dugulako amaiketan hasiko gara pare batetan edo eh baina pare batetan eh mm, asko ba. jota normalian amaiketan edo azten gure saioarekin eta amabitan. Ba, ba, Bukatu ostiralean, ez dakiz ordutan, baina bueno. Eta beno, ba, oixe. Eta oixe, ba, zarete, matxura. Bai, zema galdera, Ostia, ba, hori egia da. CD, esan dute, esan esa mikrofonan eskeda entzuten. CD, CD bat eskatu omen dute zuen abesti guztiekin. Ba, sei urtetan egindako abesti guztia bilduzkero, ba, bai. usteet, ajedi eta esgae, zea, biok batera eskatuko izkigula. Ez dirua, baizik eta, vamos, eh, Zai, kartzela ja. Biziozorako kartela zigorra. <laughs> Bai, bai, bai, hombre, ba, zede pare bat egiteko badaukagu. Nahi bai, zute, <laughs> akompainatu dezakegu irratiaren <laughs> zea, dokumentala gure abestiekin. jende konparatu ezala. horretako eko diafroga horretako eko diafroga pre, jasotzen bekoiek, hiek, ez da? Horretako. Bueno, ba, bueno, zerbait, zerbait bai. gehiago... Baza karaia! Venga, venga, venga, Parri... Bueno, eskerrik asko, eh? Parrilla la cosa, parrilla la cosa sobre carrillo Bai, bai, bai, bai. Patata bai, tortilla, va. Bai. Cosía, ah, cosía. Patata tortilla jengibrica. Jengibrica. Ba, zerbait gehiago esateko balin bai, baduzue, Bai, Maite zaitu zegula, maite zaitu zegula. Matxura ezkerretik, nire eskubitikan. Matxura buruan. Bai, bili munduan. En estereo, ala. bueno, mi esker, matxura buruan, aurkezpenik eta aurkezlerik beharrez duen saioa. Hey! Ei, peña, zintzilik irratiak hogeita bederatzi urte bete dituela, eta ospatzeko kontzertu itzela antolatu du. Azaroak amaseian, horiretako niezen aretoan, gaueko amar perditatik, aurrera! Koroletako mundua! mundua! Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaztaldeak taula gainean ikusteko aukera galanta! Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niesen aretora, irratiaren ogeita bederatzi garren urte ospatzera! Bueno, ba, bukatzen joan behar dugu, zeren beko parrilla hori hemengoikoa ikusi duzuen bezala, entzun duzuen bezala, bai, eta ikusi ere, bai, segurazki azkeneko hau ez ikusi eta den egiten zaieta. E... bueno, parrilla nahiko beteta daukagu, amala usaio den denak ez dira pasa hemen baina izan ditu gehi erretegia e, kolaboratzaile pare bat marta eta zabaitare gondelako gero kepa, zuzen zuzenean herriko plazatik, Zuminduen astearen inguruko azkeneko berriak ematen eta gaur manifa eta gaueko kontzertua gogoratzen. Desfasi lunare playlist, irle izan, saio berria, astindu lepoti zintzilik eta manba negra, manba negrokoak hemen, lepoti zintziliko etorriko da. E, Baskaltzera esan nahi dugu, ez gara mikrofonotera. E, itza baita ere gonda, crash, waves and fast, ez? Hola esaten da? Waves bai, and fast, bai, ondo, ondo. Eh, licor café, Eta, eta falta zaizkigu batzuk, ez direnak agertu, direna, bueno, ezin zutelako etorri, baina datorren astetik aurrera hemen egongo direna, direla korrekaminos, haiku kurrukutxu, eta eta ez daki baten ba gehiago, ah, bai, barrio tornasol. Bai, haien ordutegiak bai. aipatuko ditugu akaso, korrekaminos, ostegunetan amarretatik aurrera, haiku kurrukutxu, astrenetan zeitatik aurrera, eta barrio tornasol, haulen urtetik ere badagoen bai, programa, oste, azkenetan amarretatik, aurrera, hause, hause, hause, ba, bueno, aurkeztu gabe gelitu zaizkigun programak, baina entzungai urrengo astetik aurrera. Hoxe, errepikapenak ere bai topatuko dituzue, ba, bueno, eh, osatu dugun parrilla horretan, gure web horri aldean sartzen baldin bazerate, ba, hortxe ikusiko dezute, iru ubebikoitza zintzilik.neten, online entzuteko aukera, gaur, ba, ezin bestean eta bueno, ba, gaur hasi gera arrosako saioak aipatzen, e, gero ja saio propioen eh, aurkezpenak egin ditugu, arrosako saioen artean ahaztu dugu bat eta hori ah, importantea bai, bai, bai, da. Gonekin ero bero, ba, saio feminista, a, bidazo aldeko bilgune feministak egiten duna, e, antxeta irratian eta hori i, e, izango dugu, e, aste okerrez banago, gauerdiko nun dago gure parrilla ederrori. Ni boltxeko handaukat. Bale, uste eta asteazkenetan azkenetan gaueko amabi terdita nokerrez hago. A, ber, orain konfirmatu Gorde nola, ez duzuen atratzen paskintzilik orain dikan urrengo, ez, ostiralerako paskintzili, larun baterako dago paskintzili, ba, konzietu, Bale, oso, ondo, ez, ba, aste azkenetan, bai, eh, gaueko behatzitatik bueno, aurrera. Honekin ero, bero ala ez dut hori aldatuko denima, ala esan gaur irle izan saio hori gaur berria hasiko dutenaren esan duguna musikarena sartuko dela baita gaur dama, ba, gaur egin zandako ordutegi hauetan, igual que jen bat igual aldaketa batzuk engo dira. Bueno, Bukatzen dugu, ezta? Bai, bai. bukatzen dugu, zozketa Ko... bertan uzten mm. dugu, ez Kontzertua gogoratzen dugu ba. kuñarekin, daukagu aikurrukutxu es que La gente quiere ir, pero quiere pagar. Yo, creo eh, que esto, de, yo creo que esto de que no funciona la FM 100 porque si no, eh, eta online entzutea bakarrik ez dela, o sea, bost izango da zarrela, eta onde toriko bai. zaigu, eta bueno, te espero dugu arratxaldean baita de teknikoak emendikan pasako dira, eta gure animo guztiak, eta ea, ea FM1 e hau, ba, konpontzen diguten emisora, konpontzen duten antena, konpontzen duten, eta ea, ba, bihartik, astronetik aurrera, ba, ea dena normal, normal, entzuten den. Oixe, eta larun batean, eh? Ni esenen, ea ikusten gean. Mm -hmm. Afari vegano egongo da, goxo goxua. Eta kontzertu. Hori taldeko entzat, eh? Hori ba, ba, beste, bai, Ai, Pero Laura hora yo ten, tenemos un grupo y vamos a tocar. No, no, de sí. <laughs> También vais. Sois de los solistas esos a los somos, que se pueden entrevistar. Somos bai. <laughs> solistas, Hola, que vengo solita. <laughs> bueno, acompaña a Arrian. Eh, trago batzuk eta rock and roll pixkat larun batean. Danza bueno. ere nongo aiazekin. Hori da. Mhm. Eta gu parrilla bildutako guztia jateragoaz eta eta zuek ba hogeita behatzi garen demoraldi entzutea, haber oso urte guztia. Ba, zorionak, hogeita behatzi garen urte, zintzilik irratia. Mi esker, ala, goxatu. Besarka daundi bat. Gerarte. Venga, aio. Ya des clients, ya des salauds, ya des clients, ya des salauds. Estelenero, bostetatik seiak arte, zintzilik irratian, faut qu'elle le... Aitur noko ko kocho. Pas la courtishell, qu'elle fasse la courtishell pour monter au 7e ciel, pour monter au septième bizitzan gertatzen zaizkigun ciel. Eta ustez momentu bereziak adierazteko saioa. Ez, mis prises du public, elles sont éprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées. Arraindukogia ere nolabait artearen munduan pintura eta eskulturan batez ere gertatzen direnak aipatzen. Ikusleen iritziaren mundutik kritika soziala egiten saiatuko gara ere. Ai, kurru kutxu kutxu Barrio Tornasol. Barrio. Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno, pleno invierno. Una toma de luz. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol usoa. Asteazkenero gabeko amartar dita. Zintzilik irratian. Barrio! Tornazo! Zintzilik irratiako hogeita bederatzi urte bete dituela. Eta ospatzeko, kontzertu itzela antolatu du. Azaroak amaseian, horiretako niesen aretoan, gaueko amart erditatik, aurrera! Koroetako mundua! mundua! Inoren eroni, borrokan, eta nongoa jaztaldeak, taula gainean ikusteko aukera galanta! Gogoratu, azaroak amaseian, etorri niesen aretora, zintzilik irratiaren hogeita bederatzi garren urte muga ospatzera. Hau zintzilik